la conciencia cumbia proleta. La proleta te dice esta canción, mi vieja, goza el cielo. A la buena madre yo voy también. Se viene mi pueblo bailando la cumbia. huelga, cien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, cien a la huelga, yo por ellos, madre, ellos por mí. Pues de la fábrica al a la huelga, cien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, cien a la huelga, yo por ellos, madre, ellos por mí. Negros, obreros, campesinos, la gente de la calle, se construye día a día, por comerse un pan, por llevarse un pan a la casa, para ustedes no está cumbia. la huelga general. Todas las trabajadoras en la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga yo por ellos madre, ellos por mí. compañera, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, 100 a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga a la huelga, cien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, cien a la huelga, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú. que ruedas como tú. Cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, Ezkontzan. Osasun sarbitzutan. Pensioietan, pensioietan, pensioietan, pensioietan. Gobernuak, bankuak erreskatatzen ditu. Tu, bankia, tu, bankia, tu, bankia, tu, bankia, bankia, bankia, bankia, bankia, bankia, Guretzat. Guretzat. Bos mila sortziron eta sortzi, langabetuak, oarzo aldean. Beraientzat! Behatzireun mila milioi euro bankuentzat. Dana bankuentzat. Guretzat? Zortzi, kaleratze egunero ego euskal herrian. Beraientzat, beraientzat, beraientzat, beraientzat. Egun mila milioi euro dute dirudunek. Amantio Florentino Koplovitz. Amantio Florentino Koplovitz. Guretzat, guretzat, guretzat, guretzat Kamponatzen ari gaituzte Euskal Herritik Maiatzako geita mar Grebara Grebara Denok grebara Maiatzako geita mar Grebara Grebara Danok grebara Grebara Borroka dezagun Borroka dezagun eskubide soziala. Landu Iña. Aberastasunaren banaketa. Lanaren banaketaren gati. Bai, bai, posible da. Bai, bai, bai posible, da. Bai, posible da. Bai, posible da. Bai, posible da. Bai, Bai, bai, Bai, bai, liteke. Bai, bai, liteke. Bai, bai, liteke. Bai, bai, liteke. Bai, bai, liteke. Bai, bai, liteke. Bai, bai, liteke. Por nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo, huelga general. Gure lana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murrizketarik ez, 30 de mayo, huelga general, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. El 30 de mayo, huelga general por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra, landuinaren eta eskubide sozialen alde. Sala la calle, movilízate, reclama tus derechos. 30 de mayo, huelga general. Kalera tera, mobilizatu eta egin aldarria zure eskubiden alde. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. Kaixo egunon zintzirik irratia entzuten ari zareten guztioi hemen txasten da gaurkoan saio berezia goiz eta ratxalde zintzirik irratian grebeguna. eguna maiatzak hogeita mar Zazpigarren greba, greba deialdia, ba, krisi deitzen duten egoera hau hasi zenetik askoz gehiago eta beste arrazoi batzuen gandik askoz gehiago egin direna baita ere herri honetan kas honetan Ego Euskal Herriko greba izango dugu gaur jak ba gauerdian gaueko 12tan egun osoa baita osteguna maiatzako 30 ba hasi dena ta gaueko 12ak arte zabalduko dena Guk hemen zintzilik irratian, ba, aurreko grebetan egin dugunaren antzera bitan banatu dugu aurko eguna alde batetikan, ba, goizez, oain, ba, goizeko amarretatik, ba, eguardiko ordubiak bitarte dorrela, egongo gara ba, grebaren jarraipena egiten pixka bat ikusten zer erantzuna izan duen greba oroko honek eskualdean horeretan eta gero baitare begiratuko dugu ba, bai web horriak, bai zareak baitare begiratuko ditugu beste irrati libreen webuneak konezioak ere egingo ditugu kalean ditugun arranoekin eta beste hainbalagunekin, sindikatutako lagunekin baita ere, eta saiatuko gera goizak ematen ematen duenaren, ba, ikuspegi bat zabaltzen hemenikan ba, FM unetik, ala segun ondikaren zuten ari zareten. Eguardi partean Donostira ere jungo gara, Donostia manifestazioa dago deituta Eguardiko amabitan, Eskoa Lerriko, Eguzka Lerriko, zanainuen ba, gainontzeko lau iruburuetan bezala eta bertakoarekin ere konezio egingo dugu gure arranoak ere bertara inon dira eta espero dugu bi zutabe agian iru zutabetatik baita ere konezioak eukitzea hori izango da, bagoizak emango duena geizuek aportatzen duzuen guztia badakizue gure telefonoa irekia dagoela biatzi lau iru, bos, bi, zazpi lau, zero, da gure telefonoa bestela ere gurekin harremaetan jartzeko zintzilika bildua sindominio.net posta daukagu eta zabali ditugu hemen baita ere gure ordena bai Facebooka eta baita ere ba, ba Twitterra, beraz, beraz, beti esaten dugun alakoetan, ez gelditu etxean saioa entzuten, kalera irten, eguraldi bikaina egiten du, baietz, eh? ontsetotzen dira batzuk aletikan, poliki-poliki jende iristen ari da, eta, bai, greba egunerako, egun ona, bai, Ah, gaur ez dago aitzak ere, alguno se a playa, hoy no va a la playa, nadie, seguro que no. Orduan, ba, kalera jetxi, eta kaletikan, ba, guri ikusten duzenaren berri, ba, eman dezakezue, ba, aipatutako telefonoan, behatzi lau iru bosbi, saspi, lau zero saspi, ala aipatu ditugun, ba, posta, Facebook edo twitter Como se iba. eta gero, bueno, denbora ukiko dugu baitare, baina arratsaldeak ematen duenaren berri baitare, ba, arratsaldeko saio berezian egingo dugu, arratsaldean arratsaldeko zeitati kaurrera, egongo gara hemen, badakizu arratsaldean zazpita manifestazioa dagoela eskualdean, eguardian donostian, eskualdean hemen horeretan arratsaldeko zazpitan deituta dago manifestazioa, orduan horren berri ere zabalduko dugu zentzilik irrati libretik, nola ez, Eta bueno, guk hemen ja ekipo guztia martxan daukagu ikusten dituguan denak bakoitza bere ordenagailu eta bakoitza bere mandotan jarria, telefonoan ere ikusten dugu gure telefonista pres dagoela. Orduan, ba, ziko gera lehenbailen bai datuak biltzen alde batetik eta baita ere, ba, bueno, herrian eta inguruan gertatzen denaren ba, berri ematen. Orduan, bako izan, piketetan eta gago entxe bertan ba, piketetan dabiltzan lagunei deitzen hasiko gera. goizeko zeitan ja, alkampo, mm, alkampoko merkatal egune horretan deialdi egina zegoen grebe egunetan egiten oiden bezala orain biatzitan, behatzitar ditan baitare hemen senpelar plazan horretan deialdi egina zegoen bertan ba lagun eta onuntzaldu ginena ba bueno ba topatu ditugu hain ba merkatalgune irekiak hemen irratian gertu daukogun bat baitare kaletikan hor ikusi ditugu batzu baitare argia piztuta zenbait ikastetxe zenbait bulegotan baita eta orduan, ba ez dakik, baino gu honea etorri gara, asmoa genaukan irratsaio hau azteko, orduan beti bezala presak eta gorrik ebili gara, orduan ez dugu gehiagi kaleko ikusi. Baina seguro kalean ditugu arranoak asko sobetu ikusten dutela, zein den egoera, eta beraiei txiko diogu baitza, ba, komentatzeko, ba, grebe egun hau, nola ziden hemen horretan, eta eskualdean. Musika pixkat eta lehenengo konezio doko gunean, aziko gara. Bueno, ba, esan Caleco, kaleko ikuspegia, kaleko argazkia egitera joango gara, eta kalean bagure gure kolaboratzailetako bat daukagu. E, Kaixo, ¿qué tal andamos? ¿Me oyes? A ver. A ver, ¿me oyes? ¿Me oyes, Pelucas? Sí, Vale. pues bueno, la idea sería, no sé desde qué horas andas ahí por la calle, pero la idea sería un poquito hacer una foto, ¿qué es lo que ves? cómo, ha amanecido la huelga hoy en Orereta? os comentaré lo que ha sido eh, eh, desde la hora que se ha quedado y dónde estamos ahora. Eh, estoy dentro del ticket informativo y si queréis os cuento, os cuento cómo está el tema. Eso, eso es. suena un poco, ¿eh? Carlos ¿de correos dónde se ha ido? Vale. Estaba abierto los 15. A ver. Vale, vale, te oímos, ¿eh? Vemos que estáis haciendo ahí. Eh, ¿Estoy en antena ya o...? Sí, sí, sí, sí, estás en antena, ah. sí. Te oíamos ahí como habíais ido de correos y eh, y no sé qué, así que pues- puedes comentar un poquito. Sí, pues nada, eh, a las 9, de 9 y media se ha quedado en la plaza Sempelar, eh, la gente, bueno, pues un poquito el piquete informativo. A las 9 y media se ha salido de desempelar. Se ha ido por el centro del pueblo las calles eh, María Leza hasta el día que estaba abierto. Se les ha informado de que estábamos de se han repartido unos panfletillos, han bajado la persiana eh, luego se ha ido a correos, que también se estaba, estaban trabajando, pues eh, lo mismo. Eh, de correos se ha ido a Eroski, que también había gente trabajando. de Eroski se ha ido a Izquieta. entonces ya en Izquieta, un poquitín atrás, en está, ya han venido dos furgonetas de la Archaña y varios coches y ahora mismo en estos momentos se ha ido a la Agencia de Desarrollo de Empleo, o Aldea, que estaba trabajando. Eh, nada, lo mismo, se lo he informado eh, y la presencia policial está detrás del, piquete. Ahora mismo se va por la ribera del río, por lo que era Lecuona, y me imagino que se irá hacia la Alameda. Y bueno, y un poquito ha sido eso la radiografía de, de este tema. Está por aquí está prácticamente todo cerrado. Como se comentaba antes, un par de comercios puntuales que que estaban abiertos, pero era fundamentalmente, pues bueno, prácticamente lo que pasa siempre, bancos, eh, Eroski, Día, y un supermercado un poco grande, y lo demás prácticamente totalmente cerrado. Ahora mismo estamos en Olivet y vamos a entrar en Casas Nuevas y aquí, bueno, hay muy poquito comercio, pero sí es verdad que, que está todo, todo cerrado. Y nada, un poquito eso, lo que os puedo contar hasta ahora. Vale, eh, Pelucas, ¿qué tal? ¿Se ha juntado gente en los piquetes? ¿Hay, como en anteriores huelgas, hay gente o más, menos? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Pues ahora estaremos unas 60 personas, 70 más o menos. Y bueno, lo que no tengo el dato es de. porque se había quedado a las 6 de la mañana para ir al campo, eso no lo puedo dar pero sí que hay mucha gente. Yo creo que más que el anterior, que anterior reba en lo que se refiere al piquete informativo. ¿eh? No ha habido ningún incidente, así, pues, la archaña está detrás, pero pero no, no, ha pasado nada. Vale. a los que no ha pasado nada siguen detrás y ahora mismo estamos en el puente que va de Olivet al Colegio Viteri y nada, no, como se comentado, pues nada, la España está detrás y poco más. Nos comentaba, nos comentaba la gente que venía a la radio que aquí un gran supermercado que tenemos justo debajo de la radio estaba, estaba también abierto. No sé si habéis pasado por ahí a última hora y ya lo han cerrado, por lo menos cuando veníamos hacia aquí. ha, se ha, al centro comercial Niesen y no te puedo decir ahora si seguirá o no. Supongo que la gente en cuanto tenga conocimiento seguirá. Ahora mismo entramos por por lo que es el Colegio de hacia, hacia Sempelaz. Vale, vos son dos. Bueno, pues a ver si todo sigue así, si estáis tranquilos con los que tenéis detrás. En cualquier caso, pues ya sabes cuál es nuestro teléfono, nos das un toque y y te volvemos a llamar o nos llamas tú directamente, ¿vale? Si pasa algo. ¿Vale? Venga. Venga, va, venga. No seguí, Millasker. Vale. lo que ves, no hay más. No busques la bestia negra de la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar. Sí, rabia acumulada. Po, po, po, día, efectivamente, hoy es el día. Sí. el momento. La adrenalina tope y los ojos bien abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matones. Los siempre golpeados, cansados de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calza la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las pedradas. El fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, Luego empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se again. He might not like it ze krisi? Krisia, krisia. Krisia, a ze krisia? Krisia, krisia. Krisia, Egunon. Egunon. Egunon. Ze modu... Bai, egunon. Ze modu zazi dago iza. Bueno, ondo. Euritxua, eh? baina, bueno, hori ez da berria ez da, e, bueno, ondo, e, a, goizaren aurreneko ordutan, hasi gea piketeekin, e, eta, bueno, pues, betiko martxan esan daiteke gutxi gora bera, ez ditu ez dara, hola, arazo, hola, hondirik euki, bueno, esan behar da, ertzaina betiko moduan ere, edo igual oraindik okerrago ere, ba, ba oso e, ba, ore, posizio gogorrarekin etorri da, aurreneko momentutik, e, ba, bueno, eh, goizeko zeiretan ja bat zeuden, ba hori, peloteroekin, e, kaskoa jarrita, eta beraien tresna guztiekin, eta eta beraien jarrera ere, pues, koznaiko gogorra. Baina, bueno, goiza normal junda, e, nik esango nuke, zei, zei etati tarte horretan, ba, aktibidade mm, oso oso gutxi sumatu dugu guk, egon, egon gehan poligonoetan, hasia Belaskoko partian eta gero jungea da, eta gero Arretxera eta Zaizara eta hola eta bueno, hor esan daiteke orokorrian edo e, tarte horretan goizeko eta seietatik 8 da ba ba aktibitate askorik etzeola. Geo sortzitan hasi da pixka, ba, bueno, hor, ere, esan behar da, ordutegi ezberdinago dela, sortziretan agian, pues, bueno, beste gauza bat zan, ba, ikusten zan beste mugimendu bat, baina nala ere, a, a, nik esango duke, ba, aurreko grebatan bai, antzera edo. Eh? Azkenekoa irailaren hogeita zeiko hori izan zen erreferentzi bezala adibidez, os, esango genuke hemen irungo inguru honetan ba, geldialdi edo greba maila antzekoa, antzekoa izan dela gorgoizean, errentiko partian e, berriz oso, oso ondo, beti bezala, osea, praktikamente dena geldirik e, zegoen, Eh, Horre e, eroski edo ba, base lanean irekita, baina bueno, gero piketea ere joan da. Baina bueno, ba eroski ba beti bezala zoritxarrez, e, nota nota txarra jartzen, ez? E, e, horrelako borroka egun batian. Eta, eta bestetik, Naparroko partian ere, bueno, guk ere ardura ka, gure antolaketan horrela izatzen da, eta Naparroko partian ere, behera eta hortan, ba, betiko, gutxiola gutxi gora bera, betiko martxan, eta lengo greba le, trebekin edo konparatuta bantzera, ba, izango genuke. Osondo. Mhm. Oso ondo, e, Pablo, e, zandu zugo, izeko zeitati esortitaren zela ola ja enpresa eta taiera asko itxita, entzun dugu baita ere beste irrati batzutan, taiera asko itxita gian baiateak, baino barruan, hau da kotxeak eta parkatuta ikusten zirela ingurutan baita ere, ez daki, zai ba, izaten hori jakitea, barruan lanean dauden ala ez, nabaitzen duzu ea eh, parkalekutan dola kotxe gehiago zo dela, edo esan duzun bezala, aurreko tan bezala. Ba, eh, nik esango nukean, zera, hor badago, e, izan da, greba guzti hauen artean, e, martxoaren hogeita behatziko hori izan baina hori e, nola izan zan, kriston eksitoa, eta greba maila oso oso altua izan zan, iaia, laro gehi edo, edo gehiagokoa, ez? Orduan hori ez da ez dara referentzi eh, erreal bat. E, beste grebekin konparatuta edo, ba, esan, esan genezake antzera ibili garela, Baita ere esan behar da, eh, ba, guztiz, eh, <laughs> eh, egi guztia esateko, ba, goizeko seitati sortzita ere, ezke zoritxarrez, hemen greba edo ez greba, eh, aktibidade eskasa egotea, ba, izan daiteke greba, grebaren aldetik, eta izan daiteke ere krisiaren eraginaren aldetik, porque hor ordutegi asko ere, edo turno asko ere kendu dira, jende asko erean dago, edo, osea, esan ez, produzioa eta e, poligonoak berez e, lankargak eta e, ez dira normal bat, normaltasun bateko edo e, datoak eta eta egoerak izaten, ez? bueno, hori ere esan behar da, zan ere, goezeko zei, zeitati sostrita, nik esan nuke hori, guk ez dugula ikusi, desde logo, e, eh, aktibidade bat ola, eh, esateko jendeak ez duela greba egin, baizik eta esango genuke, ba, ba, guk aurkitu ditugula geldirik. Gero zoritxarrez, ere, ba, esan behar da, aurkitu ditugula le, e, eh, enpresa pare bat, enpresa txiki, haien e, bueno, txiki, ezain txiki, eh, porque hauek ya hau solan edo hauek egiten dituzte ba, gure ba, ikastoletako aurren eta baskariak eta gauzak eta hor zoritxarrez diot e, ba, langileak e, bai gure aurrean eta bai ertzainaren aurrean ertzainaren presentzia oso oso argi e, esan dute e, ba, mehatxo, osea, ez bate askatasunik greba erabakitzeko e, ez asamblea egiteko ez bozkatzeko eta argi argi hor e, langile bat kamioi bat ola deskargatzen eta horrek <laughs> oso oso argi izan digu eta berriz dio ertzainare aurrian zeola e, beraiek e, ba bueno mehatxua edo nola bete nagusiaren aldetik ez zeukatela inongo e, e ba hori tarterik edo <laughs> inongo aukerarik bakoitzak askatasunez e, erabakitzeko zer egiten zuen eta zer ez Eh, eta, eta, bueno, eta beste toki batean ere, eh, igual txok gertatu zaigu, e, joan gera langileen gana, sartu gara, beraikin egin dugu, informatzea, ea nahi zuten aukera, gurekin itzein eta gero, asambleatxo bat egin, edo boskatu dozio zer, eta hauek ere, e, berriro, ba hori, esan dutena, oso, oso argi, ertzainaren aurrean ere, Bai, hartzainak ez du ez du <laughs> apunterik hartzen gauza huetaz, eh? bakarrikan gure aurka jokatzen du, porque hori bai esan nahi nuke, osea, hartzainaren eh, jokaera ere, Pues desde luego ez da bate orekatua. Eh, izugarria da nola kokatzen den, ba, ba boterearen edo edo ez dakiz, empresarioen, enpresarioen eta patronalaren, eta eh, intereso eh, hoien defentsan, desde luego es eh, aula langileen eta defentsan. Eh, berriro eh, enpresa horretan esan digute, eh, greba eginezkeo urrengo egunean despidoa edo kaleratuak izango zirela. eta hori ez bada mehatxu bat, pues hombre, ba, Horratik ez, askotan piketearena eta eh, kritikatua izaten da, eta zaki ze, baina hemen dagoen piketeriko kerrena da patronarena, e, eh, patronaren mehatxuak, eta dagoela jende asko, ez daukala, askatasun mai minimo bat, benetan pertsonalki aukeratzeko zer egiten duen eta zer ez egun horrako borroka egun batian. Ala da, bai ala da, eta, bueno, denok, nik uste denok ezagutzen ditugula egoera ba, baino gehiago, gaurko angreba egin nahi, eta eta ostopo, eta mehatxu asko jasan beharrak, ez? E, galdera badukatzeko, Pablo, e, bueno, bi dira, baino bat nik uste batean egin dezakezula. Eh, alde badikan, dikan, zeharra daude gaur kalera teatzeko eta mobilizatzeko bai, kogoratzea, eta beste bat zeintzu dira, ba, gehien bat ba, bidazo aldean dituzen mobilizazioa, zer gero itzen godu hemen baita hori eta kolaguneekin eta hemen goak gero esango ditugu, baina, bueno, pixka zeintzu dira mobilizazioak eta zergati mobilizazioetara ba, urbildu. Bueno, nik, eh, bueno, arrazoiak, eh, askotan esan dugun bezala, milaka arrazoia daude, eh, nik orain dela gutxi ere medioetan e, aipatzen duen bezala, eh, nahikoa izango litzake gure egoitzetan, edo, edo laben, edo eosein organizazioan, egoitzetan ikustea egune, gure egunerokotasuna eh, jendeak ze arazo eta ze larritasunakin etortzen den e, izugarria da. Eh, horrekin nahikoa izango litzake <laughs> greba orokor bat e, ba, justifikatzeko. Baina, bueno, arrazoi potoloenak, ba, bueno, asko dira, ez? Nik esango nuke hor, enplegua noski e, dagola jokuan, e, geroz eta langabezi, taza, ba hori, ba, e, e, e da, e, ze, ze taza eta, eta e, torkizunean, ez dirudi, e, hau betuko denik, baizik eta okertu egingo dela, e, ba, hartzen dituzten erabakien araberan, hori okertu egingo dela, denok dakigu. Bon, e, langabezia edo enplegua izango litzake arrazoi e, nahikoa. Bestetik, pentsioen asuntoa ere, oain dela gutxi, berriro ere murriztu dituzte, e, berriro ere eskua sartu diote okertzeko, eta e, entzuten ari da, urtea bukatu baino lehen, berriro ere e, oso erreforma bortitza datorrela zentzu honetan. E, bestetik, prestazioak, e, jendea langabezian hori ere murriztu egin da, e, ari dira horreta izketan, ba, oain dela gutxi ere notizia entzuten zan, ez? E, zenbait langa, langabezian dagoen jendeari e, lanean jarri nahi dituztela, hor e, diru bueno, ba, ba, eh, benetan eh er, eh, ba eh onarte onarte e, soldata batzuen truke jendea lanean jarri, azkenian hori ze enplegu hori duzurra, osea sortzen da eta eta bar eta bar, ez? Eta eta bestetik ba, ba hori, osea orokorrean dagoen pobre, pobretzen ari gaituztela, murrizketak egiten ari direla egunero eta hemen jendea jendeak geoz eta okerrago dagola, osea hori uste dut arrazoi nahikoa dela. Eta ozinek daki jendearen, jendearena, eh? porque hemen dago jendea eta daude banketxeak. Eta egiten dituzten, eh, hartzen dituzten erabaki edo eh, egiten dituzten gauza guztiak banketxeentzako egiten dituzte. Osea, hemen gobernuek, bai hemen guangoa, Europakoa edo bai hemen guak ere, hemen instituzioak eta murrizten dutenek, murrizten dute, eh, ba, ba, hori, ba, boterearen alde ez jendearen alde, banketxean alde, eta bar, eta horregatik guri, irutzen zaigu, arrazoiak noski daudela sobra, gerozetak egiago, zoritxarrez. Eta mobilizatzeko, de jaldiak hor, pidazo aldean, e, oain eta arratsaldean suporatu tere bai direla? Bai, hemen irunen, e, arratsaldeko zazpiretan egingo dugu manifestazioa zabaltza plazatik aterata eta bestela eguardian ba donostira deialdi, ezta? Bai, orain deno guaz donostira, bueno, bonak izuten bezala hor e, ba, manifestazio nagusia hor dago, buen pastorren inguruan amabitardietan edo, eta, bueno, bateatzen geha zutabe ezberdinetatik, zagoesetik, e, eh, e, eh, antiguotik eta anoetatik. Hor, ba, hori, hori da. Ba, oso ondo, Pablo, ba, asko, bai, ba. alako kronika ona egiteagati guretzako eta bueno, eta egongo gera, vale? Mila esker. Bai, bai animo ta aurrera. Ba hoxe, ba, ba bidazo aldetik eta pixka bidazo eta bera ela, Pablo elako, elako, zera da, arduraduna da, hemen e, eh, bidazoa oarzo, eskualdean ordan berak egin digu. ez daki beste dei bat egiko dugu, baina bueno, hemen ere ni ari naiz egite, bai mikrofona pasako dio baita ere Laurari, bai Laura. Eso es ez, es ni mikrofona zula zei. Su zarata batzuk entzuko dituzu, eh? Badakizu, hemen bera dago hemen ordenagailu aurrean begiratzen hor badaukagu horri bat greba jakin net, eta hor Twitterrean eta azken orduko azken orduko albisteak baditugu eta bueno, azken ordukoak eta goiz osoa dara matenak, eh? Mm-hmm. Bai, ba, hemen ikusten ari garen bezala, mm. ba, Nafarroan, eta, bueno, orain dela minutu bateko berria da, edo tuita da, bueno, karga poliziala daudela txantrean, eta ja konfirmatuta daude txantrean ere bai lau atxilotu izan direla, eta gazte izen ere ja hasi direla martxan hor inkorte ingleseko inguruetan eta ja baita ere polizia dagoela, bueno, ba, ba oixe, hause da irakurri dezakeguna, mm, piketetan ere bai ba, identifikatu asko ere e, badaudela ia, e, e kazetariak ere bai hoien artean, ba, bueno, ba, hemen denetari daukagu, eh? Baina, bueno, danak zentzu berean dijoazte, eta... Bai, eta jongo gara ez, informazio hori ba, poliki-poliki zabaltzen, bai, zere, eh, bueno, hor, ba, ba, segunduro, segunduro agertzen ari da informazioa. Ez daki telefonan norbait diken nuen, ber, tekniko, norbait guretzako zen deia, edo... Ba, esaten dugu ditxiteko, ba, esaten ba hemen ah, eh, irrati ondoan badaukagu merkat algune ondi ba lehen aipatu dugun Euskal... Merkat alguna horietakoa, Euskal, bueno, ez dakit Euskal deitu ez, izen Euskal duna du, baina <laughs> Baina, bueno, hori, eta hor, ba, piketeak bertara inoen urbildu mendira, eta atzetik aipatu bezala, ba, polizia ere zegoen. nuen multinazionalek ere bai euskaraz ere egoten direla, euskal izenekin. Baina, bueno, Gaina irikia dute, ordan ez dugu propagandarik egingo, ez dakit duten, ez? Baina bestela ere ez dugu mm. egiten, eta irikita egon da, itekotan salatzeko izango da. Telefonoan, mm. zein daukagu orain? Bale, begoz ondo mm telefonaren beste aldean irratiko beste lagun bat, beste arrano bat, eta nik uste dut hau bai, goizeko zeitatila, ba, alguneako, piketetan ibilitako izango dela, holako itura daukalako, eta, bueno, lehenengo egunon, kaixo egunon? Bai, kaixo egunon, bai. Kaixo egunon, goizez, goiz, goizetik ibilia, hortik Ba, bai, bai, ibilia, eta ja, horrengo zea pixkanekatuta, baina, bueno, nahi kondo. Bai. Eta, e, zer da, Zer dago izan ikusi duzuena, hor, ba, bueno, pentsatze dut ibiliko zinetela hoi hartzungo merzea, eh, poligonotan, gero horre eta ondora urbilduko zinetela, ez dakile sokoen berri daukazuen, pixka zein zen da ikuspegia goizekoa. Baina ber, gu gelitu gara eskualdea, eh, zehon gelitu azeitan kanpon, eta hor ba, ba, batu gara, ba, hola jezea dia talde. Eta talde bakunda hoi hartzunea, beste talde bat eh, lezo pasaia eta beste bat horreta, indugu eta ni horretako anean dunak, nordan beste ez dakat daturik. Gero ere irunen ere zehon gelditu beste, beste jende bat, baina bon hori ez dakat. Ba, ba, hori mastiloidi eta txirrita male, eta hori dena. Eta, bueno, ze nahiko itxita, gauza batzuk la eh, irikita zeuden, eta jende gutxi, amelio gara, zaten dena batzuk, baina mm, itxura zen hori, itxita, itxita itxura. Mm -hmm. aipatzeko, ez dakit hor badaude taller eta enpresa batzuk ahondiagoa direna bestea baino, nola edo aparkalekutan ere bai batzutan nabaitzen da, ba, asko egoten direla, edo gutxi, edo da, ba, ikusten zen mogimendua kamioien atorrela, edo ala zen egun aurreko grebetan bezala geldi-geldirik, edo nola, zein da, zentzazioa? Bai, bai. Geldiri zegoen, baina bai enpresa ahondioetan behizier eta batzu daude abeti ez dutela izten inoiz, zein nengo grebetan, eta batzuk atatzen dira, langile batzuk jan beti badaude. Horretan bat den, eh, egun normal bat baino gutxiago. Baina, nori, hau ditabian beste guztiak hola itxik azuden. Eta gero jaurtik anjetxik era, zera, herrira, behatzit eta orain gaude erritikan, an, guelta ematen. Eta herrian, zer da ikusten duzuena? Ba, herrian ere gehiengoa itxita dago, banketxe gehienak itxita, gehienak nire denak, ozera, bat igual zegoen herririk baina, bueno, nahiko itxitak, Bulta bat eman daba, zeuden gauzatzuk irikita, ba, korreos irikita zegoen, dia, bakizu supermerkatu bizkata hundiak, e, eroski irikita dago ere bai, eroski bai niesenen eta merkarta gunean, e, boikoa plaza eta dena itxita dago bian, et, eroski irikita zegoen, eta area hundia pikete batzuk, eta prinsipio zitxe egin dute ez dakit hori, eta hor, hor, e, gero ibiligea bai iztietati, dena nahiko itxita, den, buzet bai, gutxi gara bera, gu zentrotik ibili e, gaude orain. Eta momentu honetan, jendea junda, ba, zuen ondora. Ba, mm. zuen zintzilik irratiko eroski, eroskira. Hori dikita omen zegoela, eta area jutezen jendea pixa juten gara aruntzen. Mhm. Bai, ipatu digute, honea irratia iritsi den azkeneko laguna, katzetikan polizia daukazue baita ez da? Bai, bai, bai, hori... <laughs> Hori ere piketetan daude goize, goizetik. Mhm. Hora, ari dira egiten kotxe karabana gurekin, bai. Aha. Bai. Bai, eta arazori gabe, horrengoz. Ez, ez, ez, arazori gabe, ez da, ez da, arazori egon, gu, hendu geha, bueno, piketa zoren jende, handu da, ba, arri, ba, betiko, ba, informatzen, txirrina jo, batzuta, eh, batzuk irikitzen dute, besteak, ez? Eh? Eta ez dutena irikitzen, ba, pixka bat hor bozina jo, eta inguruan egon, eta bueltak eman, ja, ez da, egon, hola, inungo, gauzarik. Bale, ba, oso ondo, aitor, e, pentsatu donosti aldera abiatuko zaretela, hor bat zegoen bizetaz juteko deialdi bat ezak jende ikusten den txerrindekin kaletikan, hori hori indikan ez. Hori indikan ez igual, dia marra gai gutxi, orduan nioz ez dondikan, oza, amaikako gai gutxi, bai, amaiketan zen, eta ber, a ber, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, juteko ze, ze, Ba, ya, nik uste dut garela, ja, eh? eh, eh ba, ja, bueno, gara joitu, oia. Ba, ja. Bentsat, ez da, kene, eguraldia eh, greba pixkatele gaur, baina ez du egin. Ke, ba, ke, ba. Gaur ez dago aitzak iri bezala, ba, ah, zen huelga para ir a la playa, gaur ez dago inor hori esango duenik, seguro ez ez. Hori da, hori da. Vale, va, ba, venga, va, ba, eskerrik asko gure kene bateagatik. Venga, venga, ondo segi. Venga, vale, eh, aio. Agur, agur. tomar. libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma. Por nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo, huelga general. Gure lana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murrizketarik ez, 30 de mayo, huelga general, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. El 30 de mayo, huelga general por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra, landuinaren eta eskubide sozialen alde. Sala la calle, mobilízate, reclama tus derechos. 30 de mayo, huelga general. Kalera tera, mobilizatu eta egin aldarria zure eskubiden alde. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. Zintzelik irratian jarraitzen duzue greba eguneko basaio berezionekin, goizari dagokiona, itzegin dugu elako Pablorekin, jarraituko dugu sindikatu gehiagorekin hitz egiten baitare kaldean ditugun arranoekin eta oraingo honetan ba kepa daukagu kepa olaiz esekako bakidea eta bueno rationetan askotan egondakoa ba gai desberdinetari buruz hitz egiten baina gaurkoan tokatzen da grebari buruz hitz egitea kaixo egunon kepa Kaixo, bai, egun onde bai. Egun onde. dugu pixka bat irun inguruan, baitare, pentsatzen dugu zu goizean ja piketetan ibiliko sinela baitare, eta oi hartzun ingurutan ibiliko sinela, ez dakit orain ontzau baina bai, jauna, bai, oi hartzunen bai, bai, eta orain, nago baina arrendira dira joteko asmotan ez dakit bizikleta martxi izango dugun donosti da, baina asmo Eta, bueno, hemen oi juntatu bera, bai, arrenderiko lezeko eta oi hartzungo jendea, piketea goizeko zeitan, alkampo supermerkatuan, eta, bueno, hor banatu gira, Ba, iru karabana kotxe egin ditugu, pikete bezala, eta oiartzen go industria guneetan, lezokoetan, pasaikoetan, berrenderikoetan ibili gira. Ni zehazki oiartzen goan ibili naiz, eta, bueno, esan berda, betiko antzera, ba, enpresa hundienak itxiak, e, momentuan oraindik ere supermerkatuak itxia daude, ez dakigu gero jadonostiko manifako orduetan erekiko duten, baina momentuan itxia jarraitzen dute, eta gero hori ba, hartzen gogu industri gune guzietan ba, gelditxua dago e, pentsatzen dugu eta txikin batzuek eta egon hori dala, ez, ofizina txikin batzuek baina, bueno, beste lauro korrean dezente eh, beti ez da oso tuazunean e, eh, bihurtzen greba hori korra, baina esan daiteke bai, e, gelditxua bai hori hartzun eta bai inguruko poligono guztiak, ez Suposatzen dugu jartzun bera, ez eh, zentroan dauden dendak eta komertzio txikia eta udaletxe talakoak, ikastola eskola talakoak, oiek ere, ba, ba. ere zutela, ez? Bai, bai, oi, aurretik ja erabakia zuten greba egitea, eta gauza egiten ez da piketerik behar izan, eh? eta gero beste taliartik iladia, ba, autoan konzesi nahiuak, eta horrelako taler txikiak, ez? joan bera, eta askotan itxin dute, eta, bueno, horrela izan du da. Beste, inongo, alazurik ez da sortu, erzainare horre inguruan ibili da, baina, ba, ez da, ez bertatu gertatu berezirik, eta normal joan da bestela. Aipatu duzu, aipatu duzu txirrinda martxa donostira, donostirako komanifara, juteko asmotan ibiliko zara, ez daki txirrindaz jungo zareten, beste modu batean hemen baditu gubilagun eh, esan entxe bertan oinez abiatuko direla, uste du bestela ere txirrinda juteko asmo gehiagi ezaukatela hauek, baina bueno, esan dute oinez jungo direla, e, modu batean ala bestean, e, zergatik donostira jun, zergatik bai, ja sindikatuko bezala, ezekoko kide bezala, zergatik handitzen duzu manifestazio mobilizazio honetara, zergatikan gaurko mobilizazioetara hurbiltzea. Bueno, nik uste eh, garrantzitsua da baita ere kapiteletan, eh, hiri negozioetan e, eh, izan duen grebo hori ere kalean adieraztea, protesta, protesta gizara eta bateratuak, eta nik uste garrantzia horrek ematen diola, eh, azaleratzeko, bueno, naiz eta beste sektore asko, ba, ba, imaginatu jubilatuak eta etxean dauden jendeak, ba, lan munduak gaur egun ez dutena zer ikusirik, edo langabezian daudenak eta zer ikusi handia dutenak, bueno, aukera izango dute baita ere, manifestazioetan parte hartzeko, eta nik uste protestoiek interesantia dila, bueno, adirazteko gure jauntxuei, ez gaudela dos, eh, jarraitzen dugu borrokan, eta ikusiko ze ondorio ditu, baina garbi dakaguna da, borrokatuz, borrokatuz, ba, mugitzen dira gauzak, eh, bai edo arazo txikietatik eta zer esanik ez gaur egungo ba, krisis ekonomiko edo izen horretan saldu nahi guten horren ondorio murrizketak dato zen e, eh, ba, burrukatzeko nik tresna ona dela bai greborokora, bai banin eta bai beste eratako eh, mugimenduak mugimendua bali madira ez geldi egoteko, bizei mugitzeko ez, eta beraz, nik interesgarria dela, ba, jendea gomitatzea, gaur amabitarrietan izango den e, manifara, e, bertan izango ditugu iru bat grosetik, antiguetik eta amaratik ateratzen dienak, denetera iru, eta nire zut interesante dela parte hartzea, bai gaur eta bihar izango izan e, eh, arazo eta zenbatekinza protestaetan ane. Mhm badagor ez, azkeneko galdera, eh, kepa, lako entzuten da, ez, ba, total, ja, zenbagarrena da, zeigarrena, zazpigarrena, ez da ezer lortzen, grebak ez dute ja lehen zeukaten eraginik, alako jendea ez dakita itzakia den, ez dakit nola ditu, e, ala betiko, betiko leloa diren, baina, bueno, zuka aipatzen duzu, ba, honek zerbaitetarako balio dula, ez grebak eta alakoak mugitzeak balio badutela, ez da? Nik itxua izan behar dela, e, ez ikustea, ba, gauzak, e, egin diran gauzak, e, sortu diran gauzak, eskubideak e, lortu ditugun, E, einean ba burruka gultzatuta izan du diala inorrek ez digu ez gobernutik ez justiziatik ez e, juezatik inongo e, e, izten jo enban jozin alorretan ez osasun alorretan e, langile pilo bat hiltzen ari diamientan e, inguruan eta gaixotasunan batik zenek mugitu arazi ditu gauz guzioi ba, langile movimentua berak afektatu berak Eh, juezak gero etorri dira, gobernuak gero etorri dira onartzea, eta nik uste torrelako mila adibide ditugula gizartean, eta gure auzoetan, ez? E, hau da, jendean implikazioa importantea da, eta eskubide sozialak zenbat eh, greba egin odote dira e, eskubide eskatzeko, hitzarmenetan zenbat e, justizian aldein dira greban, osasun alorrean, ba, publiko izateko, ikastolak nola sortu ditugu herri honetan. Hau, dena izan du da, e, zerbaiten kontra, e, kontrakorriente bat, ez, beti kontra esanean, beti e, kontra eginez, eta hori da, eta eskatu ez, e, positiboa zer nahi dugu. eta nik uste garbi da, hola, gizarte ere du hau, bera jondan kasgora, ez dugu ez zertxo bostatuta egin e, edo ez dakiz, zer movimentua bizi bera sistema bera bere osotasunean, eta nik uste dut hasi esaten zuten, sistema hau berrera bili bertzela, eta esaten zuten hori sarkozik eta aznarrek eta goberno desberdinak, gaur egun aztua dituzte, eta orain ematen du arazoa dela langileena edo langabezian daude jendeana eta barbe, ez da, orduan gezurra hundi batean gabiltza bueltaka, eta nik uste dut merezitula burruk haue planteatzea, bai greba eta bai beste zein bat invento, eh? esan dezatela greban kontra badenak zer egin behar den, ez? eta neurri horretan ere e, apoiatuko ditugu, baina pnv eta amengo gobernuak esaten dute bezer, ez da momentua grebarako, noiz e, deitu greba batera, langileen greba batera, PNV-ek, pePEk ek ez, gobernatzen dutena, behin ere, ez, hau entzatzen ez ere momentua. Bere, berena aurkako e, politika bat aldi, aldarrikatzen dugulako, aldar, aldaketa bat aldarrikatzen dugulako, ez beraz, normala da ez, ez egotea gure saionetan eta burruka movimentu honetan ez. Mm -hmm. Ba, oso ondo, kepa, mi esker, gurekin egoteagatik, beste behin ere, eta vale. bueno, ta, animo eta, venga, aurrera. Vale, vale, venga, esker. aurrera jarraitzen dugu zintzilik irratian goizeko saionekin, bueno, egun osoko greba eguna daukagu, arratxa den ere meneongo gara, baino goizez ari gara, eta ari gara pixka bat ikusten zein den eskualdean, herrian daukagun egoera, egon gara helako Pablorekin komentatu digu ba, bidazoa hor irun inguruan zintzen egoera, egon gara baitare sekako keparekin, orain dela gutxi, oi hartzunen baitare egoera zintzen aipatu digu, eta orain horretara gatoz, eta telefonoaren bestaldean, sorion daukagu labeko kidea. Kaixo, sorion? Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Eta, bueno, ba, hoxe, ba, aurreko egin digun galdera berdina, ez dakigu goizean non ibilizaren, piketetan egontzaren edo beste nonbait, baina pixka bazein da goiz honetan daukasun erretratoa. Bai, bueno, tokatu zaia da, e, Irunen egon naiz eta Ointxe bukatu berri dugu e, Irunen e, erletxeak e, deitutako manifestazioa, erletxea da e, eragile sozial pila bat eta sindikatu pila bat e, batzen ditun Irungo ba talde bat edo, ez? eta bueno, ohentxe bukatu dugu manifestazioa, eguraldia ez da ez eguraldiak ez dugu gehiegi lagundu, Baina bera esan behar du jendea egondala, nahi kondo, osea, jende de xente torria manifestaziora, e, pozik, e, ikusten da jendeak e, eh, mobilizateko eskaintza bat egiten diozunean, e, dula eta kalea ateratzen dala, eta hortaz, hemengo irudia ona. Eta goizean ere, ba, poligonotatikan ere, ba, bidasoen guruan, jakinik ere, ba, e, jarraipena beti ere, ba, hor zaldean txikigoa esan behar du, e, kreba jarraipena haundia izan duela, osea, nabaritzen zan e, eh, poligonotan eh, jende askoz, jende gutxigo, askoz mugimendu gutxigo zegoela, eta hortaz pozik, osea, ikusten duena da, e, eh, neiz baldintzak e, txarrak izan, neiz presio haundia jasaren presetan, eta neiz akomenetako borroka gaurko gunez ere, ba, balangilek erantzun dutela, eta benetan bereien aserrea, bakalean erakutsi dutela. Mm -hmm. duzu barkatu, eh aipatu duzu manifestazioa irungoa nor kantolatzen zuen? eh, erletxeak, eh, erletxea da, eh, bueno, ba, irune, irun maian, eh, ba, egoerarekin nazkatuta dauden, ba, eragile sozial eta sindikal pila batek, ba, bueno, ba, eragizuten, eh, adostasun batzutara heltzea eta altzela, ba, bizkat, irun bezalako hiri bat astintzea, ez? Eta, bueno, manifestazio ezberdinak eta mobilizazio diferenteak antolatu dituzte, egorko egunez ere bai, e, goizeta marretan antolatu azeukaten manifestazioa eta esan dizudan moduan e, jendetsua izan da, eh, kolore guztitako eta aera guztitako jendeak eh, oso parte hartzaia eta egia esan pozik. Zer guztuen da, olako ekimenak martxan jartzen direnean, paragile ezberdinak implikatzen direla eta benetan e, jendeak aserrori badaukala eta gautzak aldatzeko e, gogo hori badaukala. E, oso ondo, esan duzu orain ja hori taldera zato zela, ez dakit hemengo datuak edo pixka bat hemen inguruan ditugu, adibidez, buratzen zai, ba, pasaiako portua, torrelako datuak baldituzun hau da, zein den e, horretan edo arzo aldean, ba, greba izaten ari den eragina? Ba, argazkia da, e, eh, beretan greba egun baten argazkia egia esan ohitu da gaude, aurreko greba orokorrak ere oso harrakastatxoak izan dira, eta hontan ere ikusten dugu, ba, ba barso aldean e, orokorrian, eta zehazki horretan, ba, ba, komertzia itxita dago, e, poligonotatik ere mugimendu oso gutxi zegoela esan diate, osea, enpresa e, haundi guztiak itxita, eta pues, beti taierren batean e, pues azkenen e, greba ere oso relatiboa alako lako lekutak, pues langileren bat agertu baino, baina benetan e, eh, erabatikoa. Eta gero betikoa, ez, e, jaurlaritzak e, beldurra dionez e, langileren erantzunari, ba egiten duena da, ba, zerbitzu minimoen bidez, ba, greba desitxuratzen saiatu. Zorun, ba, betikoa, ba, kigu, garraioan, hezkuntzan ezkuntzan edo erresidentzitan, ba, minimo bilatzen dutela, ba, langileen erantzuna, ba, desitxuratzea. Eta hortaz, hori ala izan da ere, esan barregu, e, eh, horretan e, eh, greba arrakastatxo izan dela. E, goizeko eta ratxalderako deialdi gehiago baitugu, manifestazio bat ez ato, zirunetik, pentsatzen dugu orain emendik anbazat adonostira donostiko bidean jarriko zarela, gero arratsaldean hemen ere bai horretan eskualdeko manifestazioa, ez dakigu entzule asko izango ditugun etxea momentu honetan entzuten ala, ala baitetik entzuten gu beti animatzen dugu jendea kalera ateratzea eta ustea irratia zer gauden agrabatuta gelditzen data beste batean ere entzun daiteke baino zuk ere pentsatu du sindikatutatik baita ere ba kalerako deia egingo duzula ba. zergatikan kalera atera gaur zergatikan badonostiko donostiko manifara edo horeretako manifara agertu gaur ba, arratsan eh, eguraldi on, jendea eh, eguraldi eguraldi honekin e, ba, pixkat e, ez du lago ondirik ezango gogen ostira juteko, de San Bartzaiona pertsona horri da, e, euria langile eta tamalez gerozta gehiago era langile ere ez garenak, ze e, langabezia ere gora dihoa, e, guri euria urtu guztian egiten digula. Zorra, zolako egunak diela, e, benetan e, erantzuteko eta borrokatzeko egunak, Berrin da gaur guztitzea, esan duan bezala urte guztian egiten digu guri, guri euria, eta erdan menezi dula borrokatzeak, eta bakoitzak ematen dune konpromiso minimoak ere laguntzen dula, eta konpromiso minimo e, pila batekin azkenean lortzen dugula benetazko e, eraldaketa, ez? Orduan, eh, animatu jendea kalera ateratzea, e, aserre guztia kalean erakustea, eta eta hoize dela bidea. Azkenen edo borrokatzen dugu gure eskubien alde, edo bestela gauzak ez dira aldatuko. Mhm. Por cierto, lengoan hitz egiten genuen, bueno, orain gogoratzea, ba, eguardiko amabitan deialdia dagoela eskualdeko langile, langabetu eta mobilizatu nahi duen ororentzat zagoesen, eh, eta gero arratsaldean hemen zazpitan dagoela manifestazio horretan, eta gero aurrekoan astean egon ginean hitz egiten, ez oso garbi gero manifestazio ondoren sortzitan zeo zer egongo zen, ala ez, edo nola bukatuko zen gaurko gaurko manifestazioa. E, ja zehaztuta dago, horreatu dezakezu arratsaldean zer egongo den horretan? Bai, ez dakite eh, euria oztopo izango dan edo ez, baino euriak laguntzen baldin badegu edo behintzat eta e, oztopo ez baldin bada, e, asmoa dena da, e, bueno, musika talde bat egon gola pixka bat e, ba, girotzen, eta, eta asmoa da, ba, ematea, ba, benetan e, krisioren ondorioak jasaten dituztenei, Hau da, e, bueno, ba, badago murrizketa jasa dituzten e, langileek, ba, bueno, azalduko dute beraien egoera, gero ere badago asmoa, pues, e, ikusita banketxeak nola lapurtzen diguten, eta nola lapurtzen ari diren, eta nola diru publikoa ematen zaien, e, beste banka eredu bat e, azaltzeko asmoa badago ere bai, ez, banka etikoaren inguruko itzaldi bat, eta azken finean, e, asmoa da, ba, nola ditesetarren lotuta daude, baina herritarrei hitza ematea, ez? Orduan ba bueno, ba musika ta bertsolariekin lagunduta, ba aukera egongo da, ba ba bueno, ba ideiaz berdinak plazaratzeko edo gure ideiak haserreak edo dena delako, ez? Orduan eh, alako batzar bat egiteko asmoa badago eh, manifestazioa bukatuta. Vale, ba. Ba oso ondo, gurekin egoteagatik, sorion, ta venga, ta animo ta Taurrera, venga, mi esker. asko, agur. Venga, yo. dira zintzilik irratian jarraitzen dezue FM ean gogoratu horeretako irrati librean gure telefono zenbakia gogoratuko dizuegu bederatzi lau iru bos bi, bos bi zazpi lau zero zazpi eta honetara ditu dezakezute ba, bueno, grebaren eh, ba, inguruko edo zer aipatzeko guitz egiten ari gara e, ba, goiz honetan ba, sindikatu diferentetako ordezkariekin eta beraiek ba, kontatzen ari dira pixka nola dagoen egoeran egoera e, momentu honetan eta goizean goiz nola zegoen egoera ba, bai bidaso aldean, bai oharso aldean. E, asigera goizeko amarretan saio berezi honekin, badakizute greba guztietan ba, saio bereziak egiten ditugula zintzilik irratian, e, jarraipena grebarena egiten degula, eta goizean, e, bueno, lehenengo itzein dugu pelukasekin, bera kontatu digu horeretan e, nola, nola zegoen egoera, e, geroxeago itzegin izan dugu Pablo erekin elakoa, berak eman dizkigu ba, bidaso aldeko datuak eta e, koko aitorrekin ere bai hitz egin dugu oreretako egoeran inguruan ere bai berak e, ba, e, baita ere e, nola zegoen azaldu digu er, e, keparekin ere itzen dugu esekakoa zorionekin oraintxe, labeko ordezkaria eta aurrerago itzengo dugu florenekin e, CGT-ko e, ordezkariarekin ba zer esan digute, ba oreretan egoera orokorrean oso ondo, ba baia da naitxita dagoela, ba, industria e, eh, emengoiko e, eh, mastiloidiko industria gunean, ba, ba, bueno, pues batzuk, e, bai, enpresa batzuk irikita zeudela, baten bat hori beti bezala, ba, inoiz ez duela e, grebarik egiten. E, irun aldean, ba, bueno, egoera nahiko ondo ere, bai, komentatu digutenez, e, arrazoiak eta eta aurrengo mobilizazioak ere bai zeintzuk izango dira komentatu dizkigute ba hor irunen ere bai 10etan adibidez eh, erletxea kolektiboak deituta 10etan eh, egin dute manifestazioa eta oso arrakastatua izan da e, bai, eta eta bueno zer esan gehiago ba, bai eh, polizia ba, zipaioak beraien atzetik egondu direla ba, edo daudela ba, denbora guztia ba bueno pues beraiek ere beraien modura edo greba egiten ez dakit, baina baina bueno, ba, ba nabaritzen zaiela. Eta gero, ba bueno, eh ba hori irungo deialdia 10 ja e, e, manifestazioa egin dutena, atxaldean ere bai irunen manifestazioa mm, e, ez atxaldean irunen ez barkatu atx, bai irunen manifestazioa dute atxaldean, baina hemen aldean ere bai deialdi badago arratsaldeko zazpiretan e, eta manifestazioa eta gero, ba bueno, ba musika ta bertso bertsolariak lagunduta herritarri hitza emango zaie. Gogoratu ere bai orain Donostian manifestazioan Ama biterditan aterako da lartzai honetik, e, zutabe diferenteak aterako direla sau ez antigua eta anoetatik, eta baita ere deialdi bat amabitan San Martin azokan, loiola kalean horre zutabe feministen zutabea aterako da, eta, eta bueno, zer esan gehiago, ba, mm, Ba, oixe, hor bueno, gero gogoratuko dugu hori da berriz ere eske oraintxe bertan nola hori honek aipatu duen, ba bueno, gero xago ere aipatuko dugu arratsaldean hemen oreretan zer dagoen eta bueno, esatea oreretan ba hori eroski, ni esengo eroski, eh dia ere irekita zeudela, e, eh, e, eh, oiek igual azpimarratzekoak hemen ez oreretan, baino gehiengoan eh itxita. Bai, agian goizean irikita eta gero goize e, piketeak basala edo izten jondira oitura hori ere, eh? baita aztertu behar da, eh? Ez da, ez, auskalo mm. zergatik egiten edo nagusia bera, ez, askotan izango nagusia bera behartzen ditulako langileak, ba, lantokira agertzera, eta gero, mhm. ba, bueno, nolabait askotan ere ezagut ditugu lagun asko ez piketen zaio egoten direnak bai. baitare horrela ba, bai. ba bueno bai esateko langile nagusiari babitu ez baitu nola egia den greba eguna dagoela ze batu mm. da eh ke bueno baño baño beste batzuk daki ez eh? batzuk ere ez dute sekule izten bueno ari gara pizkaba baitare hemen bai gure aldetik zintzilik.neten eta baitare zintzilikeko Facebooken eta zintzilikeko Twitterren zelda ki zintzilik zerbait gehiago daukan baitare ari gara jartzen gaur goizean zabaltzen ari garen informazio guzti hau laburtuta audioa direlako gehien bat hola komezu txiki bat eta gero audio entzuteko aukera daukazue berandu iritsi bali mazarete ikusten dugu ja ba, zintzilikatu dela SK eta eta elakoa eta beste arranoren batek emandako ere baita, bueno, poliki poliki aur ikusten dugu gure kideak han estudiotan lan hori egiten ari direla. E, bestalde bat ere jarraitzen ari gara web horri desberdinak, badago web horri bat oso interesgarria denla greba jakin badakigu, jakin hori dazten da H-A-C-K jak, de hacker bai jakin badakigu.net aurreko aurrekotan greba eta alako alako alako web horritatik ba e, ba bueno, jarraipena da, ez? Eta bueno, benetan, benetan oso oso lan interesgarria da. Bertan informazio pilo bat Euskal Herri mailan baita ere jasotzen ari garen eta gero pizka basabalduko duguna eta bueno, agertzen zienola txantrean adibidez ikusten genuen nola polizia kargatzen ari zen. Nola... Eta alau, atxilotu, ezakit txantran bertan, ok, bueno, okerrez banago bertan, eh, eh bueno, iruñan, bai lau atxilotu, hori esaten dute momentu zeta. Ez, lepesteak iruñan ziren, orain ikusten dugu hemen chantran atxilotutako lehen gaztea, lehen gastea gaztea aski utzi dutela, Eta bueno, bertan informazioa minuturo ez dakiz hemen mesu agertzen diren ikusten dugu hemen argazki ba baita ez dakiz ongoa den hau argazki hau ba pentsatzen dugu izango dela ba Bizkaia aldekoa zeuka berriko eh, da eta BBVko bulego batean hor jendea eserita bulegoan bertan gazteak ikusten dira eta bueno, zein gazteak igual zaitezkena baina bueno, eta jende mordoski ikusten da banketxe horren bulegoan ba eserita ba Ba bai, ari garen egoera hauen errudunetakoak ba, seinalatzen. Eta, bueno, e, joango gara mendikan informazioa, informazioa jasotzen, bai? Eta poliki-poliki zuei zabaltzen ere, bai, oindikan elkarrezketa batzuk egiten zaizkigu. Eta bestela, ba, bukatzeko horren egiten ari garen laburpen hau, ba, Ba beste bi ba gertukoak, ezta? Ba bata Oarsoaldeko hitza gaurkoan ere greba egin dutela, Oarsoaldeko hitzak esan behar dugu, bai? Grebarekin bat egin dute. Horregatik, ba bueno, ba normalean beraien web horrian oarsoaldekohitza.info ba albiste eta eta bestelako gozapiloto batu baldin badzakeu gaurkoan dena grebaren inguruan dira eta orduan ba azkenekoa dio adibidez ba lehen aipatu duguna irulun pertsona bildu direla irungo goizeko manifestazioan sorionekoen aipatu diguna baita ere autokarabana bat egin dutela pasaiako portuko langileek ba goizeko ditan kotxe karabana abiatu da pasaiako portuko portutik ba bertako langile ba trintxerpe eta San Pedro aldera joan dira eta gero amarretan ere antxon deialdia zegoen, eta aipatzen digute baita ere, baita ere ba, pasaiako enpresa, naiz den daia guztiak behitxita daudela. Hori, ba, pasaian leson ere antzeko izango da, haber lezoko informazioa jasoten dugun. Hoi hartzungoak epak aipatu digu, bai hemen ere agertzen da hoi hartzuarek grebakin bat egin dutela, eta eta grebaen eragina iera batekoa dago arsoaldean hori da azkeneko albista daukaten jarria txikiagoa bidazoan hainbat sindikatu eta eragilek dituta grebaren eragina ez da berdina izaten ari aldean eta bidazoan. Sindikatuetako ordezkariek itzari esandakoen arabera oarzaldeko sektore guztietan ia erabatekoa da greba eta bidazoan izaten ari den eragina txikiagoa da. Horrela, aldean, industrialdeak, naiz herrietako komertzioak, gehiengo zabal batean itxita daudela jakinarazi du lauk sindikatuak. Eta ber irikitzen dugun... Hortxe gelditu zaigu ordena gailua Ja, ez es dakiz ema daukagun irikiak hemen, eh? Kontatu bat ditugu ditugun lehiu guztiak Hau, ez, non ninduan, Eta horri udalak eta eskuntza zentroak Gaitu behar zaizkio, udala eta eskuntza zentroak ere Itxita daudela Ez dakit, oi hartzunei buruz ari den Oarzualdeari buruz, oarzualdeari buruz ari dira eta bidazo aldean aipatutakoa, berriz, bai komertzioa zen industrian eragina ez da hain nabarmena, eta hori hain bat sektoretan aurretik izan diren kreben gantik izaietekena jakinara zidun labek. Oarzo aldean pasaiako portua, papresa nahi bestelako enpresa hondiak geldiri daude, eta irunen kaf, e, kafek adibidez jarduerarik ez du goi Lau enpresa ba, oso oso ba, undiak ez, ba, pasaioko portua, ba, presa eta kaf adibidez ez, nik uste hemen eskualdean eh, ditugun handienetakoak izango direla. Garraioan gutxeneko zerbitzuak betetzen ari dira, eta zabali dauden enpresan naiz dendetara informazio ematera, piketea jarri dira joaten, bago iso zehar bai informatzen ari garen bezala, ah, eta bitu bai, lesoko ere hemen Itxita dago, leso. Ez genuen besteik espero, ez da? <laughs> Ez? Olakoa, bai. ba, ez? bat daude batzu, ba, leso, oiartzun, hori eta bera ere bai, eta pasaia ere, ba, egia esateko, Gero Euskal Herriera begira joango gara, ze ikusten genuen hor mesu batzu, ba, Nafarroan, ba, Iruñerrian, ba, greba nahiko potente izaten ari dela, e, araban, ba, bueno, ba, pixka bat eragina gutxixio izaten ari da, baina, bueno, horri buruz gero arituko gara baita ere e, eh, baina bukatzen dugu lesokoarekin. E, eh, batzara informatiboa egin berri dute lesoko gurutze santuaren plazan, lehen balorazio egiteko. Bertan aipatu dutenez, industrialdearen euneko laroita mazazpiak egindu bak greba deialdiarekin. Herrigunean erabatekoa izan da jarraipena, eta goizean goizetik itxita saldu dira saltoki eta tabernak. Zabadel bankoa zegoen zabalik, baina pikati informatiboak kurbildu direnean bertan ziren langile bakanak irten eta banketxe itxi egin dute, lehen aipatzen genuna. Goizaldean abiatu dira, subitxotik, desego subitxotik, pigaite informatiboak, alkampo, merkate algunera. Bertatik berriz, pasaia eta lezoko industrialdera egin dute. Ara ez dela izan, abarmendu dute batzarrean, alaber. Eta greba, deialdia, herrian izaten ari den, jarraipena, erabateko izaten ari dela, gaineratu dute. Bueno, hori baitzati jasotako informazioa, esan bezala itzako ere greban daude, baino guk egiten dugu bezala, bauen ba, greba da, pikete, pikete informatiboa, ordan ba, eraien web horrian, ba, grebaren inguruko albistea dira momentu honetan ba, ikusi etezkena. Errenterior eta e, irakurriko dugu, bukatuko dugu, errenterior eta koarekin? Bai, bukatu bai. Venga, ja, bukatzen du nik. Gero musika pizka jarri dezakezu tekniko, bale? A ver, e, a irikitzen den. Bideoak ere badaude ikusten dugu lezoko bideoa zegoela hor. E, a ver, errenteria hor geldirik. Ostegu normal baten itxurarik mitxuratik urrun esnatu da gaur errenteria horreta. Greba jarraipen zabale izan du eta industrialdeak naiz komertzioak ez dute aktivitaterik izan. Sindikatuen arabera, industria gune guztiak itxita daude gaur. Naiz eta tarteka enpresa txikiren batek pertsianak erdi botata jardun. Gauza bera gertatu da merkataritzan ere. Komertzioak oroar bat egin dute grebarekin eta banketxearen bat eta supermerkatu handiak izan dira ateak irekituzten bakarrak. Piketeak izan dira gaur lanean ibili diren bakarrak. Errenteri horretako industria industrialdetan hasi dira goizeko lehen orduan eta gero herrigunera pasatu dira. Euren urbiltzeak, ari zire, eurak urbiltzen ari zirela ikuseta, pertsianak jaitxe dituzte, irekita zuden denda bakanek. Ezkuntza eta garraioan, aktivitate gehiago izan da, batipat, zerbitzu minimoak direleta, hainbat ikastetxetan argiak pizute ikusten ziren. Egia da, torren esenean, mhm. hemen eh, koldo mitxelenan ikusten ziren, eta beste ikastetxe batzutan ere badaki, ba, hainbat langile eta irakasle, ba, lanera juteko asmoa zutela. E, hainbat ikastetxetan argiak piztuta ikusten ziren, eta tarteka ere ikusitekeen pasatzen autobusak ere. Eusko trenek ere, zerbitzuen eguneko gaita amara, zerbitzu minimoekin ekin diogunari, eta renfe berriz eguneko irulo erekin. Eguneko irulo gaita da zerbitzu minimoa renferena? Eta baina nuri asko, hori maksimoa da, ez? Irulo gaita amalau da minimoa da. Nahi, bai, hori ez dugu... Bueno, ez... Zerbitzu minimoak ere ez dira, inoiz ulertzen greba egun batean, ez? Ez, ez Batean. Bai, nik uste baita dela hor, ez, hor, ba, ez da agian, ez dakit noiz esaten dira lako bai, ez alako egunetan sortzen dira alako ez da bai dake, zea lanerako eskubidea eta grebarako eskubidea, ez, hor, mm -hmm. egoten den talka hori, eta gero bestalde batetik, bueno, luze joko de, dezakena, ez, eta gero bestalde batetik, zerbitzu minimoena, ez, agian, pixka baia urtea batzu dituguna gogoratzitu greba hundi haiek no, vamos, errepidean futbol partidua jokatzen genituen, ezta? Ez egoela ez kamioirik, ez kotxerik, ez autobusarik, eta baten bat pasatzen bali zen, ba, bueno. Eta gaur egun bai. berri zerbitzu minimoak eta bai ematen dute alako itxura bade, ez? Ez mhm. dela zer gertatzen, ez? Hori da, hori da. Ba, hori zen, bai, hori aipatu du, ez dakite, eh, zorionek aipatu duen, uste, ba, horren arira, ba, ba, bai, ba, aipatzen zuen, ez? Mhm adibidez, honei, nik uste dut, honei aurre egiteko dagoenetako badela, ba, orain donostiko manifara, gero, ja jarriko gara pixka, oraindik gaitzen zaigu sindikatu bat, CGT-koa, ez daki beste mara mm. gelditzen zaizkigu hitz egiteko baitare, segidan bera hitz egingo dugu, Baina gero ja donostia aldera begira jarriko gara, ze donostian ja hemendikan ba, ordu betera ja ziko dira manifestazioko zutabeak eta eta bertarako deia ba hori hemendikan aipatu dugu bilagun oino zijoa zela gero beraiekin hitze eingo dugu txirrindulariak ere topatu ditugu goizean eguraldia de hor dago baina bueno badago ez hau da kritikatzen ari bali magea zerbitzu minimo hauek Renfe eta topoarena eta autobusena ba, bueno, hauek erabiltzen balima ditugu ba... Mhm, hori da bai bai, bai. Orduan, gu hemen eserita baina animatzen zaituztegu, oinez, ala txirrindaz, edo... Ba, txubaskero hartu, aterki hartu, eta ez dago aitzakiari kalera eta atzeko. Aterkia, kompainia erra egiten, bai. hemen ikan nion. Bueno, venga, técnico, musika pixka bat eta jarritzen dugu horrela, kuña batzuk eta... Ta bueno, esan dakoa, ego eh, goratu, bai, e, web horri desberdinak itzakoa daukazu egor, zintzilikekoa baitare, e, eh, jakin badakigu punto barekoa baitare, eta, bueno, beste hain bat ere, bai, e? Venga. por nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo, huelga general. Gure lana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murrizketarik ez, 30 de mayo, huelga general, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. El 30 de mayo, huelga general por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra, landuinaren eta eskubide sozialen alde. Sala la calle, movilízate, reclama tus derechos. 30 de mayo, huelga general. Kalera tera, mobilizatu eta egin aldarria zure eskubiden alde. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. Vale. Jarraitzen duzu ez, irratia entzuten, goizeko saionekin, hemen da biltza baita arratsaldekoak arratxaldekoa prestatzen, eta gu jarraitzen dugu goizak emanduenarekin. Egon gara bidazo aldean, elako lagunekin, bertako piketen eta goizeko ikuspegiaren kronik egin digute, horretakoa egin dugu labekoekin eta oi hartzungoa esekakoarekin, eta donosti bertan daukagu Rafa, e, zeneteko kidea. Kaixo, egunon? Egunon. Egunon. Eta, bueno, pixka bat, aurreko egin diegun galdera bera, zein da ba, donostian goizean duzuen ikuspegia, zein da erretratua goizekoa? Bu, e, ibiligea gehien bat, e, amara, amara ustik, eta, eta bueno, e, denda batzuk eta irekita zeuden, bueno, gure gu pasatzen ari inanean, ba, juten zian izten, eta hola, Eta, bueno, gero e, izan dugu pikete gogor bat e, eh, superamaran, eta, bueno, etorri dira e, eh, antidisturbioak, eta, bueno, e, piz, tentxo onda, baina, bueno, azkenean e, itxindute pertsanak eta geha. Arko amaran ere egon geha, e, sartu geha informatzen, eta hola, eta erabatik eta zehon, baina batzuk ireki dute egia esan. Eta, bueno, gero amara usotik ere su, e, supermerkatuetan, egon geha BM, be bai. Todo, todo, neta hola. Eta, bueno, ikita zeon, baina, bueno, pertsianak erdizka, eta, bueno, langileak e, eh, pizkatur jartzen zian, eta, bueno, beti, beti beltzekin, eh? beti akompainauta. Eta, bueno, orain eh, jungo geha e, zutabera, amarako zuta bera eta manifa bat ingo dugu e, donostitikan eta gutxi gora bera izan da gure piketea e, Pentsatu dut aurreko grebetan ere agian inguru berdinean ibiliko sinela zein da zure ikuspegia aurreko grebetan bezain besteko greba izan da gutxiago nola ikusten da kalea ikusten da greba giroa dagoela donostiko amara usoan nik uste eta antxekoa, eh? Antxekoa. Bai, e, e, itxita, bueno, sartu beha informatzeko eta zer batzu zeuden, baina itxita zeon, eta bestea bezala, eh? Nere ikuspegitik eh, beste greba bezala. Vale, oso ondo pentsa. Uste du zuekin dagoela baita ere beste bat, esan digute Daniela jarriko dela ondoren. Ah, bai, emetxe bai. Bega, mi esker gurekin egotegatik. Vale, Daniela. A ver. Eh, Daniela. Sí. Bai, e, beitu, eh, Ah, ah, bale, Daniela. Vale, acabamos de hablar con tu compañero Rafa, nos comentaba un poco cómo estaba la situación por Donosti, sobre todo por Amara, y queríamos saber ahora pues cuáles son las siguientes convocatorias que tenéis. Bueno, ahora tenemos que salir ya para la Mani, para la columna que sale aquí la Noeta, ¿eh? que empieza enseguida. Y luego en la tarde hemos planteado primero un debate participativo sobre nuevas recetas para un sindicalismo de base, porque creemos que está el tema bastante estancado, las recetas de antes ya no nos valen. Hay que plantearse de cómo integrar los paraos, de cómo integrar los barrios en la lucha, que no podemos continuar así. Bueno, eso sería una horita así, si todo va bien, de debate participativo y luego fiesta. Hemos organizado un concierto aquí con desperdicio para animar un poco el barrio donde estamos aquí en la Nueca. Enanoeta, vale, perfecto. Eh, bueno, un poco estamos hablando con otras y otros representantes de, de, otros sindicatos y bueno, les estamos preguntando, les estamos haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué llamáis a la movilización desde CNT? Desde CNT ¿Qué es lo que subrayáis? Bueno, <laughs> subrayamos. Bueno, subrayamos que hay que seguir luchando pero como he dicho antes, hay que hacer, planteárselo de otra forma. ¿eh? Una huelga general de un día no nos va a llevar a, ningún sitio. ¿eh? De hecho, el TNT está planteando que hay que empezar a trabajar para una huelga general indefinida. Eso son palabras mayores. Es difícil organizar esto, pero como objetivo es, creo que eh, es la forma de plantear Em, una lucha que realmente intente cambiar la situación en la que nos eh, encontramos sumergidos, sumergidos. Entonces esa es un poco la idea de CNT, busca nuevas recetas, busca nuevas formas de lucha para intentar integrar a todo el mundo y ir hacia una huelga general indefinida. Vale, comentabas, bueno, al hilo has eh, mencionado antes que por la tarde eh, hay un debate participativo sobre esas nuevas alternativas o sobre esas nuevas recetas que comentas tú. ¿Cómo lo vais a organizar? ¿O que, ¿Alguien va a hacer alguna introducción o va a haber una pequeña charla informativa al principio del debate o entráis en el debate directamente? ¿Cómo lo vais a hacer? No, vamos a empezar con una, eh, una crítica que llegó ayer del Consejo Vasco de Juventud desmar mm, no convocando esta huelga, diciendo que la, falta de unidad está empezando a ser muy grave. Vamos a empezar con esta crítica que nos ha llegado, eh, comentándola, leyéndola, y luego pues en grupos que, eh, queremos que sean pequeños, de cinco personas, así, con una persona moderando, eh, y era un poco al grano. ¿eh? sobre lo que se ha hecho mal o lo que se está haciendo mal, sobre la creciente discrepancia que hay entre líderes sindicales liberados, la división sindical en Euskadi en general, de cómo consigue que UGT comisiones empiecen a involucrarse de forma más autónoma en la lucha de aquí. Bueno, esas son un poco las preguntas que vamos a, y lo que nos diga la gente, obviamente. Es que no es, no es un debate que vamos a dirigir desde, desde arriba, lo vamos a animar, pero no lo vamos a dirigir. Eh, en Amara, en Anoeta, concretamente, ¿en dónde, en qué calle o en qué plaza va a ser esto? Bueno, supongo, ¿lo vais a hacer en la calle o dónde lo vais a hacer? Bueno, <laughs> en la calle, con el tiempo que está haciendo, <laughs> lo, hemos planteado para hacer en la Plaza eh, Olaita, sí. Si llueve mucho, nos trasladamos atrás a la, a la Plaza Ferrerías, que tiene unos eh, unos espacios cubiertos y ahí también va a ser conciertos y llueve mucho. De momento no está lloviendo, pero bueno, eh, la idea es hacerlo, sí, con grupos pequeños en la calle. Pero bueno, con el invierno que tenemos todavía encima, un poco complicado. Pues muy bien, Daniela, no sé si quieres añadir algo más en esta cortita entrevista. No, porque nos tenemos que ir ya, si no nos perdemos la mani y beste eh, bat arte, eskerrik asko. Agur. Agur. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. debe ser. Todo va como tiene los currelas que van una estación, digamos que es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía información digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social y radio crimen que te ladras sin parar. Tú no eres Bam, bam, bam, quedaràs a un lado. Venga, jarraitzen dugu zintzerik erratian, eta bueno, jungera gure entzulea zaretenok eta etxean zaudetenok. Animatzen zaituzte gu denoi kalera ateratzea, lehen aipatu dugu bezala eta zailo aipatzen ari garen bestela, kalera donostira jun behar da, gero horeretara. Eta zigera bidazoatik gu kronik egiten horret, oi hartzun egin dugu, e, orain ere bai donostira joan gaira amarara, eta donostira hurbiltzen jarraituko dugu, eta kaldera atera direnak, eta donostira uste dut oinez di joaztena, bai irratiko lagun batzu dira, eta hoien artean daukagu jone gure arranoa, kaixo jone, egunon? Kaixo, egunon, e, Hombre, ikusten zaitugu, superanimada, egun aldion egiten du hor, non zabiltza? Bueno, a ver, uste gaude, pues, bueno, bizta pasatzen dugu, eta gaude, ba, eh, zintzorte, zintzorte azatzen. Eskaderiaz eta iristen. Eta, eta bueno, hori ez goz, bueno, ba oso kontentu barra poratu dugu, diazute, ba, justo momentu horretan zuet ditu ez zuten ean, horretatik anatea lan txerna bota, gure ondotik anan, pasatu darako. Aha. Eta, bueno, gu hori ez goz, eta esan dugu, eh, a ber, gure ekin gintzazte, eh, baina ez da, zintzute, gure ez Ezaitu uste eraman nahi, <laughs> desde luego, desde luego. Ba, eta oso, no, horra biatu zidan, behatzin koste, eta erreporten kontrako bandera bat, zekin, e, bizikleta eskoba, <laughs> eta, eta bueno, zonda bezpera, ba, hemen ez errez, bazaian ekitxite ikusi dugu, trafiko asko dagoela, iritzen zaigu, kotxe asko, kotxe asko. Iritzen zaigu bestetan kotxe gutxi zeola, baina, bai, baina egila da ere, ikusi egula jendea oinez, manifadun, eta gero gurutzatu gara zerbitzu minimo, minimoak trintxerpen euki dituen neskatekin, eta garek esan digu, trintxerpe itxita gara fulak ere badaudela, ez? Baina, baina, bueno, orokorrean ba hori, baneko itxita hori esan digu. Orduan, ba, bueno, ba, ez zer barrenik ez, o, ba, hori ez eta ea, eh, iristen garen, ez zutabea garaiz, eta, eta, bueno, momentu, zorrozura itxita gara magula. Eh, eta hor ba, bueno, bestik ez. Galdera bai, jone, zergatik zer, zer, zer badaki deialdi egina zegoela txirrindaz jutea, eta zuek erabaki duzue oinez jutea, zergatik an oinez ala txirrindaz jutea, eta e, zeren zerbitzu minimo gaipatu dituzu, hor autobusa topo edo tren hartzeri bazen ukaten, ez da? Ba, bueno, hori, ba, bueno, hori izan da gure aukera, iazan, azken fin jamarak iguzen ditu minimoa zerri direla, eta, bueno, baina gu ere nahi gara, eh, esan dugu, guk esan dugu. Baina ez hozela servizio minimo horiek erabili nahi, greba eguna alako. Orduan, ba, bueltazak gu nola ingo dugu. Uste dut oinez egingo dugu. eh, baina hondikan agia gure, gure, eh, nola da? Gure etika azkeneko momentuan okertzen gara, baina momentu, zantxe, lurralde guzeko zerbitzu minimoa pasatu da gure eta ez dugu hartu. <laughs> Oso ondo, pentsatzen da, zue eh, bezala beste batzuk ere hortik anibiliko direla oinez, eh? edo donostira oinez doazen beste batzuk ere ikusiko dituzuela bidetikan, edo zer? Bai, e, eh, guruztatu gara, eta inkluso, oi hartu batzuk ere guruztatu gara, oinez dihoazten da, zordun ba, bueno, igual, eta git, oi hartu eh, e, matza bateako, <laughs> entenatzen ari dira eta bide bat aprotsatu dute gartu eguna, bueno, ba, oinezuteko, gu betzela, baina oinez pasatu baituzte. <laughs> ez, ba, hori, bai, oinez, oinez goaz, bai. Azkeneko galdera, jone, eh, hor oinez juten garenean nostira, eskubitara denbora guztia, edo denbora satia hundi bat gutxinez, pasaiako portua dugu, enpresa oso hundia, guk hemen irakurri dugu itzatik jartzen zula, ba, nahiko geldiri zegoela, zuek no, nola ikusi duzu eh, portuan, ikusten da mogimendua, kamioia gora eta bera dabiltza, deskargatzen ari dira e, eh, itxasuntziak, ala, ala geldiri dago. Ba, beira, zut, ezka eskalerizat eta iritsi gara bai ontsa bertan, eta nire aztian, azti teknalia ondotik pasatu da kotxe furgoneta txurila daraman kamioi bat. Orduan, ba, bueno, baina ez dago oso gertu ez dara, ez gaudu oso gertu. Bueno, eh, zindizut, hombre, beste bat bizikletan. Nahi ez zirratiarekin izan, nigo, venga, venga, baiet. Aiga, Apa. Kaixo, a ver, bueno, ari ginen hitz egiten donostiko manifara oinaz di joaztenekin, eta badiru di, atxelen pixka hartu dezakezula, zezu txirrin ezta? Bai, Eta, bueno, galdera, berdina, zergatik anzoazte txirrin dara, autobusa, trena edo topo hartzeri, bazen eukaten, eh? zer dela eta txirrin dazkutea, ala zara amorratu bat egunero egunero biltzen dena. Ez, bat, ez, baina, baina, baina, minimoak eh, eta inundik atera ziren, baina izot eh, bat ez eh, ongo esaliz, ba, beto, ez. Eta beraz, ba, koherentzean, e, beste, beste ibilgailu bat, ibilgailu behar. Mm-hmm. Osondo. ondo. Venga, ba, usten zaitugu hor bidean. Vale, ba, eskerrik asko. Mila esker, aio. Bai, bueno, barrano, ba, segi oinez eta... Bai. Eta zuek ere, ba, bueno, eskerrik asko horre bat egatik eh? Dale. el servicio mínimo soy el servicio de ítem. Venga, gracias Guria mínimo, baño máximo, que mm. <laughs> ya venga. Vamos hondo, venga, ánimo. Vamos. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir por un mísero salario que no llega a final de mes. El tirano llena de dólares su mansión en la unidad, revolución, en la igualdad. De campesinos y obreros de la ciudad el arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad y que negras porras no nos harán callar. Luchar espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar en la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve si no, obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Como esclavos día y noche. la igualdad de campesinos. Zintzilik irratia grebeguneko saio bereziarekin jarraitzen dugu ja goizeko, goizeko amabitarako amar minutu besteik ez dira falta bera zor ja zutabe desberdinak donostian ja prese hongo dira entzun ditu gorentxe bertan autobusa, trena eta topo erabili ez da oinez ala txirrindaz jundiren lagunak mm e, eh, donostira eta uste dugu donostian ere bai daukagula ba, gelditen segun sindikatoko kide bat, itzegin dugu labekoekin elakoekin, zenetekoekin esekakoarekin eta uste du telefonaren bestaldean floren daukagula zegetekoa, kaixo, horrela da egunon, floren bai, egunon. egunon, non zaude? ba, hemen donosti konozera anoetan gaude uh mhm. -huh. iai prez Eta, bueno, manifa unitarioa edo azteko prez dago, eta bueno, aldarrikatzeko ala nola, ba, gizarte batek eguneko gehia langabezian ukitzea, gizarte erabat edo sistema erabat injustua alala, eta horren kontra gaudela. Polako nahi haukagu gaintzatzen e, suposatzen du donostira juteko erritik anateako zinen, ze zuere emendikan errenteritik abiatuko zinen eta donostira ez dakizen den goizeko ikuspegia, nola ikusi duzu ba, ibilizaren lekutati greba egun haue, eh? aurreko grebetan bezala, eragin gehiago gutxixiago, nola, nola zer azpimarratuko zenuke? Ba nik uste e, gehiengoa greba induela E, horrek ezin du izkutatu, badaukela persona batzuk uste dutela haiek ez dutela egin behar edo grebaiteak ez dula arazo guztiak zizentzen edo konpontzen eta aitzaki horrekin ba ez dutela grebarik egiten. Nik uste e, arazo guztiak ez konpontzeko izan arren, ba, obedala greba orokorraitea ez eitea baino. Zen eta ez badegu ez erraiten, sistema aurrera jungo da, eta gero eta gogorrago izango da guretzat. Mhm. Aipatu duzu lehen baitare ba, sindikato, bueno, aipatu duzu ba, manifestazio unitarioa egitearena, aipatzen duzu horren baitare ba, greba egitea, obedela ez egitea baino, zazpigaren greba da, bueno, azken bolada honetan, ze aurretik ere askoz gehiago egina daude, nola ez, nola eh, anoetako zutabean zaude, nola animatuko zenuke jendea bai donostira orain urbiltzea eta gero arratsaldean baita ere horretan egongo diren ba, mobilizazioetan parte hartzea, zergatik? Ba, nik jendeari oso argi esan behar diogula, ezin degula ez da etxak izan milagrun espero egon, baizik eta guk egin behar degula eta gu geuk esaten dugu, esaten duan ean, geuk esan nahi dugu, ez? Ezin degula ez politikotan, e, apaitzetan edo etxatzaki noren eskutan utzi gure etorkizuna, baizik eta gu geuk jorratu behar begule. Eta horretarako, ba, kalean egon behar, etxia telebista, bueno, adormilera horretan egon baino, eta jendea elkartuz, ba, bueno, etorkizuna landuz, ez? Mhm. E, oso ondo, e, ez da gaur bukatzen, ez da? Greba ez da bukatzen, aia izara ipatzen baita ere zin dugula galdirik egon, bihartikan aurrera ere lanean jarraitu beharko da, ez? Hori da, hori da. Gaur behar bada importantena gaurkoa da, baina bihar biharkoa izango da. Eta hola goitikan ikusita gaurko bezan importantea biharkoa ere izango da. Mhm. Donos, ba, utziko azkeneko galdera Donostiko amarako zutabean zaude anoetan e, ja denbora o, amar minutu gelditzen dira amabitako e, eh, nola ikusten duzu ego ezea eh, ikuspegia dagoena jende hurbiltzen ari da jende asko dago gutxi esango zenuke ba oen dikano dizut oen dikano dizut ezan zen eta idean gaude eta jendea lekura dihoa ez argi dago jende multzo interesante bilduko gerala, beti esan dezakegu gehiago ere edo, hobeto zana, jende gehiago entzako lekua badagola, baina bueno, gerana geha eta aurrea. Mm Oso ondo, familia eskerburik negotea gati, Floren. Bai, zuei. Venga, por nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo, huelga general. Gure lana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murrizketarik ez, 30 de mayo, huelga general, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. El 30 de mayo, huelga general por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra, landuinaren eta eskubide sozialen alde. Sala la calle, movilízate, reclama tus derechos. 30 de mayo, huelga general. Kalera tera, mobilizatu eta egin aldarria zure eskubiden alde. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. jarraitzen dugu Donostiko Manifa amabitan asiko, amabiterditan hasiko da hartza honetik, honeti, baino nesan bezala zutabeak abiatuko dira amabitan, bai grosetik, antigua auzotik eta amaratik, eta grosen daukagu e, arrano bat, egunon? Egunon, egunon. Bueno, ba, aigea, zintzilik irratian pixkaba grebaren eh, gaurko grebaren jarraipena egiten, e, bidaso aldea eta oarzo aldetik ja e, eh, donostirun zabiatu gara, eta zu grosen zaudetan, nahi dugu pixka kontatzea nola dagoen giroa hortikan? Bueno, e, a ber, guk e, zea, hemen ontsotan groseko e, kulture etxean gaude, e, atxeteren kontrako mugimenduko pertsonak hemen bildu gara lako, itzordua hemen e, orain txe bertan e, horretatik abiatutako e, bizikletarekin etorritako eh, lagun batzuk etorri dira, hemen dago Xavier Kepa eta jende gehiago horretatik etorretakoak Gus, ondo, beraiekin, bueno, batzukin bentsaia hitz egin dugu eta kontatu digute gaur goizean, goizetik nola zegoen egoera, bai, e, bueno, eta zentruan, eta, bueno, ezakite, ahetetik, edo, bueno, kolektibo horretatik ezakiz zerbait esan nahi dezun? Bai, e, bueno, e, guk hemen bildu gara, e, batez ere, e, bai donostiako eta lezo eta horretako e, atxeteren kontrako movimentuko pertsonak eta batez ere, ba bueno, e, hainbeste diru eskasa diote balagola eta eta resultatek bide batez, e, ari diela kriston e, diru txertuak egiten, azpigitura handietan, ez? Ordon, azpigitura handietan, e, dirutxerto guzti hori e, gauzatzen den bitartian, evidentemente gasto sozialerako e, murrezketak izango dira. Orduan, guk e, hain zuzen, e, hau ari e, e botako ditugu oztabia batzu, pangarta batzuk aterako ditugu, eta batez eta egoera guzti jau salatzeko. Mhm. Oso ongi, ba, bai, esan bezala, ba, bueno, beharrez den tokietan e, jartzen da dirua, gainera e, askotan e, denon dirua dena, eta, eta bueno, zuen aldarri hori, ba, ba, osen entzungo dalakoan, ba, ez dakit utziko zaituztegu, gero gian itzein dugu, ba, kontatzeko pixka manifa donostik, bueno, ja, nagusia edo nola doan. Bai, e, bueno, nik emendikan ikusten dut, oantxo hortan, e, eh, zagoez eh, zona hortan e, eh, izugarrizko jende pilo bat ikusten dut, hemendik, e, nago egun bat metrora, eta esan dakoa, e, horretatik e, bizikletarekin etorritako pertsona batzuk ointxo hortan iritsi dira, eta, eta bueno, laizter jarriko gara ba, manifestazioan. Bale, oso ondo, gero gainera hor uste de kursalen ez eh, bilkura bat eh, ezote zegoen e, eh, e, adegiren, adegirena edo ez dakit okerrez banago, bueno, gero xago, aber, horreta zer zeo zerta zenteratzen zareten eta ea hitz egin dezakegun horren inguruan. Venga, de acuerdo. Bale, venga, Tomas, mila esker, aio. eh, bai, tekniko, eh, barkatu, agian se eh, meso jasoten ari gara bestaldean ere bai, agian arranoa da, julen arranoa baitare eta agian ditzen dugu, ze, aipatzen ari zinen hori adegirena eta hori, ustu bertara juteko, bertati pasateko asma zeukala, eta esan diogu, ba, ba, bueno, zerbe bali mazegoen zegoen ditzeko, orda, una, ber, ditzen diogu, juleni? Bai, bai, hemen daukagu telefono zen bat, <clears throat> bidali diguna, orain pasako diogu, jarraitzen dugu donostira hurbiltzen manifestazio ordua iristen ari da eta pentsatzen genuen beste arra zela, julen zela, baina ez da la paisik eta pelukas da gurekin dagoena, ba, baina ongrosen dago baita ere ordan, a ber, pelukas, a ber, ke, ke, ke, ke... Imagen tiene gros en estos momentos está juntando la gente Ha llegado ya, nos han comentado Que han llegado los bicicleteros de Orereta ¿Cuál, cuál es la imagen que hay en estos momentos? Pues estamos en la calle Birmingham, eh, el piquete es muy, muy numeroso, la verdad es que hay mucha gente en el piquete. Prácticamente Gross está cerrado, salvo unos contados comercios. Sí es verdad que hay bastante, bueno, bastante, hay otros comercios que tienen la persiana bajada, pero se ve que tienen actividad dentro. Entonces, pero la práctica totalidad del comercio en Gross está cerrado. Entonces, bueno, pues parece ser que nos dirigimos hacia la Zurriola. Eh, los bicicleteros, pues yo la verdad es que no les he visto. Eh, aquí no se ve a gente con bici, igual han, ido directos a, la, Zurriola. Entonces yo creo que la columna esta es la que andaba por aquí, por el barrio, y como te he dicho, creo que nos dirigimos a, allá por la calle principal de Gros a la Zurriola. Comentabas que en Gross, pues lo que se ve de comercio, sobre todo al ser un barrio tan comercial, que vamos, que está tanto tiendas, bares y eso, que la que la huelga es amplia. Sí, aquí está prácticamente todo cerrado eh, bueno, lo poco que había abierto, ya os he comentado, eh, eran contados y, y, algunos más que quedaban con las persianas medio bajadas, pero al paso del piquete informativo, pues eh, ya está todo prácticamente cerrado. sí, y bueno, esa es un poco la... Vale, última pregunta. ¿Seguís teniendo a la policía detrás, como toda la mañana en Orereta y ahora también en Donosti? en estos momentos no, pero sí es verdad que cuando hemos llegado a Donosti eh, se han pasado dos furgonetas con los pirulos y no sabemos, era bueno, ha habido, ha ir a un punto de que ya no estábamos, pero que ha habido bastantes identificados del piquete informativo, pero ahora en estos momentos la verdad que no se ve, no se ve presencia de la mm, Sí, leíamos que tanto en Gros como aquí... en en el Twitter se veía que tanto en Gross como en, el antiguo, pues que la policía está identificando a bastante gente. Bueno, pues muy bien, me imagino que os estáis preparando para ir a la manifestación. Esker Cascota. Venga, venga. Venga, mi Esker. Krisia, ze krisi. Krisia, krisia. Krisia, a ze krisia. Krisia, krisia. Krisia, ze krisi. Gu pozi, bino geio nahi deu. <laughs> Gu pozi, bino geio nahi deu. Bixia, bixia, bixia, bixia, bixia, bixia, bixia, krisia? bixia, bixia, bixia, bixia, bankuko mailego bakoitzakin. Hmm, hmm, hmm. Lan merkatuko erreformekin. Ezkuntza eta osasun zerbitzurako murrizketekin. Laguntza sozialetako murrizketekin. Etxe kareratze bakoitzarekin. Lan kareratze bakoitzarekin. Krisia ze krisi. ze krisi gero eta gehiago irabazten deu. Adegi, PNV, Confebask, Bankia, Kutxabank, Inditex, PSOE, PP. Gu, gero eta gehiago irabazten deu. Tantzate hartu. Krisia, zei krisia. Adegi, PNV, Bankia, y Soy SOE, UPM, Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. Oh, shit. WSA. Dando brea. Política del diablo. ¿Quién eres, ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de prestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final salta por los aires civiles, somos la voz. Bueno, ba, hoxe, jabi ordu dela matzagu, eta gozea sartu zegu greba bai, baina ez da goze greba, ez? Gaurkoa, ez, gaurko ez da goze greba, behintzat, gurean, ez? Agian, tokatu goze igualako batean, baita ere, segurazki. Eta orduan zer da egingo duguna, ba, badago albistegi berezi bat, E, zintzerik erratia jarritzen duzuena goizero entzungo duzu suelta la hoia hemen goizeko amaretatik ordu batetara egiten duguna eta salabedi eta eguzki egiten dutena gaurkoan ere oain ja amabitan aztekoa dira informatibo berezi bat egin grebaren inguruan urasi jarriko dugu, guk aproitzatuko dugu emeketako egiteko, alare telefonoak eskuan ditugu eta donostitzi deitzen diguten momentuan edo zutabetatik edo manifatiz deitzen diguten momentuan bada zuzenera bueltatuko gara, gure sintoniara. Bai, e, aukera daukagun hitz egiteko hor e, ateratzen dan zutabeko norbaitekin, ea ze pasatzen dan hor kulsal aurretik, eta gero xago e, aukera daukagun ere bai emakumekin hitz egiteko edo feministekin hitz egiteko, zeren hor e, San Martingo azokan gelditu zeuden beraiek ere amabietan, eta eta bueno, beraiek ere bai e, e, ba, bueno, aurreko grebatan bezala ere bere, e, aldarrikapenak jakiten dituzte eta ea hango norbaitekin hitzaiteko aukera daukagun. Eta besterik gabe, ba, zintzirik irratean jarraitzen dezutela FM unean, orain saio beste saio horrekin alabedikoa da, ez da? alabedi bai. bai. eta ez da zirratiko zuzenean egiten ari diren saioa, eta bueno, hor ba, eukiko dugu informazioa, ba, euskal herriko, ba, beste Eta esan dako, adonostikoa ditzen digute momentuan, ba, gara gure sintoniara FM unean, eta Uh mhm. -huh. Gero arte. Guretzat. Guretzat. Bosgila sortzideon eta sortzi, langabetuak, ohar aldea. Beraien zat. Beatzideun. Mila, milioi. Euro bankuentzat. Dana bankuentzat. Guretzat. Sortzi, galeratze egunero ego euskal herriak beraientza, beraientza, beraientza, beraientza, Egun mila milioi euro dute dirudunek. Amantio Florentino, Plobin, Amantio Florentino, Plobin, Amantio Florentino, Plobin, Amantio Florentino, Plobin, Amantio Florentino, ari Amantio Florentino, Plobin, Amantio Florentino, Plobin, Amantio Florentino, Euskal Herriti maiatzako geita Grebara. Grebara. Denok grebara. Maiatzako geita grebara. Grebara. Tano grebara. grebara. Borroka dezagun. Borroka dezagun. Eskubide soziala. Lan duina. Aberastasunaren banaketa. Lanaren banaketaren gati. Bai, bai. Posible da, Bye, bye. Posible Bye, posible posible la zona de Telefónica con los cuatro detenidos. Ah, entre las diez y media, diez, eh, once menos veinte de la mañana, eh, se, habría producido esa detención, retención en la chantrera, en el polígono Murat, eh, Mugazuri, que luego nos han comentado que, esa persona ya estaría ya estaría Las identificaciones de estos han sido una nota, general en, todo el Real y sobre todo pues, en, en, luego, pues bueno, los, polígonos nos llamaban la gente que está haciendo un poco de, ese servicio de, de comentaristas para, para y Rati, que bueno, que ha habido tensión, ¿no? Eh, entre los piquetes informativos y, la policía, ...en el polígono Agustín, de Agustinos y de Carlón, donde habría, donde habría habido durante toda la mañana unas 200 personas participando en ese piquete en el barrio de Don también la policía, bueno, o sea, la Policía Nacional se ha entregado bastante en la identificación de las personas que participaban en esos piquetes y también bueno, la Policía Municipal. ¿no? Eh, en San Marcelo se, ha identificado, se ha identificado algún, manifestante, algún participante de, estos piquetes y comentando eso, eh, las columnas a las 11 del mediodía han salido desde los diferentes pueblos y barrios de Iruña con participación importante. También comentamos bueno, que igual la participación no ha sido tan masiva como la, anterior huelga de, septiembre del, año pasado. ¿no? Pues uno creo que hablaban eso, pues que también comentar que la tónica general de, la mañana ha sido bastante lluviosa y que también nos comentaba hace poco un, corresponsal, ¿no? que bueno, que durante la mañana sí que ha habido gente joven y que ha sido ya pues, a partir de las 11 cuando el tema familias, ¿no? ya los padres, las madres con los críos más chiquis han animado pues, a partir ya de, las 11 de la mañana con, esas columnas, ¿no? pues hablar de en torno a 3.000, 4.000 personas las que subían desde el barrio de la Rochapea con las columnas de la Cantrea y Ansoay, hacia la manifestación de, de, la, de, la, Plaza del Castillo, desde Burlata con las columnas también de Atarrabia por la por la Costa de Veloso pues daban cifras parecidas, en torno a 2.000 personas, ya sabéis que es, es difícil el recontar, ¿no? Entre, entre la muchedumbre, pues bueno, el dar datos concretos, pero no, eh, bastante gente, ¿no? Desde Balañain también pues daban el dato de unas 1.200 personas cuando se iban acercando hacia hacia la zona de, hospitales y también pues bueno, nos llega información de otra columna desde San y Mendillorri que, es, que se iba acercando ya en torno a las 12 pues hacia, hacia la manifestación ¿no? de, la Plaza Castillo. Martín, ahora a las 12 del mediodía allí también en Iruña parte de la manifestación eh, principal ¿no? de la capital navarra. Sí, son, bueno, eh, los sindicatos han con la huelga eh, ya a las 12. A las 11 ha habido ya un mitin en la Plaza del Vínculo de los sindicatos CMT, CGT y Solidari, pero bueno, es ahora, ¿no? Es a las 12 cuando es la, manifestación unitaria. A la, tarde, a la tarde sí que habrá también una manifestación convocada por los movimientos sociales a las 6 desde el Parque de Antoñuti y esas son un poco las, las convocatorias generales. Pues volveremos a Iruña en unos minutos precisamente al cubrir esa manifestación. Martín, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Pues estábamos viendo aquí en directo, ni más ni menos, que la manifestación de Gasteiz, gracias a los compañeros de la redacción de, La Vida pues, pues no eh, ¿eh? dejan ustedes de sorprenderme a mí. Con un triste móvil. me ¿eh? siento cada día más viejo. <laughs> ¿Qué se hace? De repente usted con un triste móvil está viendo en directo la manifestación de Gasteiz. Pues, Pues si alguien no está en la calle, que que salsa a la calle y si no puede hacerlo, pues que se meta en alabedi.org. En efecto, porque ahí se sigue emitiendo en directo eh, vía streaming eh, en la manifestación de Gasteiz, que parece, así por lo que estamos viendo estas primeras imágenes, eh, bastante nutrida. La cabeza de la manifestación en la que leemos Escubide Social y Laboral eh, eh, pues acabo de pasar por, eh, para que no sois la Gasteiz, pues al lado de, de Jesús Obrero. Y bueno, pues avanza, parece que a buen ritmo. Estaremos también en directo en esa manifestación que digamos hoy pues es como mm, la central, por decirlo de alguna manera, ¿eh? más que nada porque los eh, pues responsables de los eh, sindicatos, los responsables portavoces van a estar en el final de, esta movilización. ¿Y a dónde nos vamos ahora, Crudo? Nos vamos hasta Bilbo, donde tenemos al otro lado el teléfono a nuestro compañero Íñigo desde y Ratea. Íñigo, de Guardián. Bueno, pues cuando son las 12 y 18 minutos del mediodía, ¿qué valoración podemos hacer de lo que han sido estas primeras horas de jornada de huelga general en Bilbao? Pues eh, bueno, ha sido, eh, se puede decir que desigual tanto por bares como tanto por barrios como por eh, pueblos. En concreto, en el caso de Bilbo, nos contaban que en el, tanto en el casco viejo como en Bilbo la vieja, los pequeños comercios estaban casi en su mayoría cerrados eh, no así es el caso de las eh, grandes multinacionales, de los grandes eh, comercios que campan a sus anchas por el casco viejo de esta ciudad. y bueno, por otra parte, en otros barrios como en Intauchu, pues la, incidencia era bastante menor. Decir también que bueno, ha habido como casi todas las huelgas generales, el corte inglés se convierte en un sitio referencial en Bilbo y bueno, y siempre suele haber peleas entre los piquetes del patrón y, el resto de piquetes. Eh, ha habido también una carga a lo largo de la mañana por parte de la, de la contra piquetes que estaban en el, propio corte inglés. Eh, nos contaban que ya a las 12 menos cuarto salían las columnas de, los distintos barrios y también del, del ayuntamiento. En el ayuntamiento también decir que ha habido un, eh, convocado un, pleno, eh, algo bastante lamentable y vergonzoso, eh, donde bueno todos los grupos políticos salvo Bildu participaban. Con motivo de ese pleno a las 11 de la mañana había una convocatoria para eh, bueno rodear el, ayuntamiento y protestar ante el ante el propio ayuntamiento y luego por otra parte ya saliendo de Bilbo eh, bueno decir que en Baracaldo a primera hora a eso de las nueve y media ha habido cargas cerca del del Bec cuando bueno algunos piquetes han intentado cortar el, tráfico también nos contaban eh, en Baracaldo que bueno los erzañas se dedicaban a, a grabar no solo a los piquetes sino también incluso a los propios periodistas que iban con los piquetes cubriendo eh, sus... Eh, cubriendo a dichos piquetes, la, actividad de, los piquetes informativos. Eh, decir también que hace bien poco en, las arenas, en Guecho, han identificado a, varias personas por intentar, bueno, cuando estaban haciendo su labor de, información en, la oficina de la AMBIDE, y eh, bueno también eh, ha habido una carga en la que han cargado contra una persona joven por lo que nos decían en Portugalete la incidencia en, el comercio ha sido bastante eh, importante en el mismo Baracaldo bueno como curiosidad o como anécdota nos contaba un compañero que bueno una persona decía una persona que iba por el centro decía que no se podía tomar ni un puñetero café en esta ciudad eh, con lo cual, bueno, pues en los comercios sí que se ha notado esa, esta huelga, no tanto en, en grandes eh, comercios, en grandes centros comerciales como el Megapark y demás, que suele ser el bastión de quienes eh, no quieren hacer huelga. ya en, Uribe Costa, en, en Sopela, bueno, la mayoría de los comercios estaban cerrados. En el puerto de Plencia también estaban la mayoría de los comercios cerrados, en Verango también estaba la mayoría de los comercios cerrados, con excepción de Eroski, que hay que decir también que, a diferencia de otras huelgas donde los eh, centros comerciales de Eroski habían decidido secundarlas, en este caso parece que, en muchos de ellos no, ha sido así y han estado abiertos. También eh, Gentes de, del Lab de Busturialdea nos contaba cómo eh, muchas fábricas, mucha industria del movimiento del, de MCC, del cooperativismo vasco, eh, estaba abriendo una, decisión que, que de insolidaria. Y bueno, ya en breve estará para empezar, si no ha empezado ya la, manifestación de Bilbo de la Gran Vía y también hay que decir que a la tarde habrá manifestaciones tanto en Bilbo como en bueno, pues en casi todos los pueblos, en, Baracaldo, en Bermeo, en Guernica, en Elorrio, en Durango, en Sornocha, en Ondarru y también en, en Uribe Costa. Leíamos a través de las redes sociales que se habían vivido algunos momentos de tensión en el corte inglés, que por otra parte pues viene siendo algo habitual de las jornadas de huelga general, eh, pues eh, tanto la protesta frente a este frente a este pues eh, buque insignia del capitalismo, ¿no? Como como el empecinamiento de las fuerzas de seguridad también por mantenerlo abierto. ¿Cómo ha transcurrido la mañana por los arrabales del corte inglés? Bueno, pues por lo que me cuentan, eh, sí, eh, al final eh, el corte inglés es punto referencial en todas las huelgas, por una parte por el elemento simbólico que tiene y también porque en cierta medida si se consigue cerrar el corte inglés cuando se cierra el corte inglés, el resto de, comercios de la zona pues eh, sigue su estela y, también eh, cierra. Es muy curioso que mientras en Bangladesh han muerto mil, eh, más de mil personas, pues aquí la, policía se dedica a, impedir el, trabajo de los piquetes. ha habido, bueno, un momento de tensión a las once y media así de la mañana, que ha sido cuando ha tenido lugar la, carga en el, el, corte inglés de, Bilbao y bueno pues eh, aparte de eso el resto de la mañana creo que tampoco ha transcurrido con, mucha más tensión uh eh, allí en Bilbo la manifestación principal de la jornada de hoy partirá a las doce y media eh, así es pues luego a lo largo del día qué más convocatorias o qué más citas se han Sí, pues eh, a la tarde, a las 6 de la tarde partirá eh, la manifestación eh, desde la Plaza Elíptica aquí en Bilbo. Después en Baracaldo también a las 6 de la tarde habrá manifestación en Videonera y ya saliendo de, bueno, del Gran Bilbao, en Durango hay convocada manifestación a las cinco y media, en El Orrio a las cinco y media, en eh, a las 6 de la tarde, en Guernica a las seis y media, en Ondarro a las 6 eh, y en Bermeo a las 5 y media. Bueno, pues eh, con esas citas nos quedamos en, Vizcaya y continuamos pues eh, con la crónica pie de calle de las distintas movilizaciones que ya han empezado en Euskal Herria. Íñigo, seguimos en contacto para cualquier novedad. Vale, de acuerdo. Es que ricasco. Vale, Suri. escuchar. respeto. cuentan que se ha celebrado la sesión del Parlamento de Gasteiz con la ausencia del grupo parlamentario de Bildu. Y Laura Mintegui en su Twitter nos da cuenta del fin de la sesión parlamentaria de hoy. Parlamento A berri du gaurko Sayoa, Kaleti urrun. Muy lejos de lo que ocurre fuera de las paredes del recinto parlamentario. una generación trabajando en gasolineras, sentiendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. <laughs> Somos los hijos malditos de la historia. 12 y 27 minutos y seguimos pues en este recorrido por los diferentes herrialdes, echando un vistazo pues a lo que ha sido la jornada de esta mañana de huelga general. Lo hacemos ahora desde Guipúzcoa a través de las gentes de Arrayo y Ratia. Saludamos a Xavi al otro lado del aparato. Xavi, eh, Verdín ¿qué hay. Muy bien, pues eh, bueno, 12 y 28 ya y qué valoración podemos hacer a estas horas del mediodía de lo que ha sido esta jornada de huelga general en Guipúzcoa. Ajá. Bueno, igual no tanto de Guipúzcoa, pero te puedo informar de nuestro escual de la Costa, desde Sarao, Zorio, Guetaria, Zumaya, Estona, y Azcoitia, que es lo que hemos recopilado, la información que hemos recopilado un poco. El seguimiento de la huelga ha sido mayoritario, muy mayoritario en la industria, eh, algunas excepciones en aceite como son las cooperativas Bastida y Domusa, y sin embargo en el resto de pueblos parece ser que los polígonos industriales están más bien cerrados. En el polígono avendaño de Farao, en el polígono industrial de Oro, pequeños talleres donde se ve algo de luz y pudiera haber algo de actividad, pero digamos que la industria como tal está parada, con esas excepciones que decía Azpeitia. Eh, decir que en Inguetaria, por ejemplo, la mayor empresa, la principal que hay, en pues también está completamente cerrada, en los centros de enseñanza el seguimiento también es mayoritario, con una excepción y es el Liceo Politécnico Teiza de Zarauz, en el que el profesorado votó y salieron el no hacer huelga. Se han abierto las puertas, ha habido un piquete que ha intentado evitar la entrada de profesores y alumnos. Alumnos apenas ha habido, tan solo los que tenían recuperaciones así, sin embargo los profesores han acudido. Y en cuanto al comercio, pues en la mayoría de los pueblos del este escualde, eh, han cerrado. Eh, hay pequeñas excepciones, pues, cafeterías, panaderías, la cadena es rota, habría que mencionar que ha abierto en todos los pueblos, eh, pero por lo demás está todo cerrado. El Maxieroski de Zarauz ha habido un piquete porque sabíamos que se iba a abrir. A las 9 ha habido un piquete impidiendo la apertura, mm, los trabajadores ya estaban dentro, los clientes fuera esperando, la 30 también. A las nueve y media se ha abandonado el piquete para asistir a la manifestación y suponemos que a estas horas habrá abierto el Maxieroski de Zarauz. Pero bueno, por lo demás, seguimiento mayoritario, ya os digo, centros de enseñanza, industria y comercio, lo que es en nuestro escualde, un seguimiento mayoritario. A reseñar que hay comercios que otras veces han solido abrir y esta vez, sin embargo, han cerrado. E incluso se podría ver, hablar de, un seguimiento mayor que en otras ocasiones. Eso es lo que tenemos de momento. Llama la atención la distinta incidencia de la huelga en los distintos herrialdes y como en esta ocasión, pues en Guipúzcoa ha sido bastante ostensiblemente más masiva que en otros herrialdes. Eh, pues bueno, parece que cuando no se pone tantos impedimentos o la gente puede ejercer más libremente su, su derecho a la huelga, pues eh, sale más masivamente. Ya. Eh, es lo que nos encontramos ¿no? en estas ocasiones, que estas huelgas pues mayoritariamente se giran en Guipúzcoa muy mucho, en Vizcaya también y tal vez en Araba y Nafarroa pues, pinchen un poco. Y sin embargo, pues cuando las llaman UGT y comisiones, pues igual tal vez ocurra al contrario, ¿no? Pues es el mapa sociológico que tenemos en Euskal Herria y la realidad sociolaboral también que tenemos. Eh, no sé, facilidades aquí pues tampoco las ha habido eh, para hacer huelga. Quiero decir, eh, la presión de la Zara se ha notado, más incluso que en otras ocasiones se decía que el, el piquete automovilístico que ha habido en Zarao, pues ahí también se ha integrado la España por delante, por detrás, por medio. Eh, no, la presencia sí es atosigante. No tenemos constancia de ninguna detención en los cuales o no, pero facilidades tampoco es que nos las den. ¿eh? Ahora las 12, 12 y media del mediodía, según la zona, partirán las principales manifestaciones de las capitales. Eh, allí en vuestro escualde, ¿cuál es pues el llamamiento para este mediodía? Sí, ya ha acudido la gente de los pueblos. Como bien decías, salían las columnas en Donosti de tres sitios diferentes, del antiguo, de Amara y de Gros, en nuestro escualde le tocaba salir desde el antiguo. Ya sabemos que ha asistido gente del pueblo y de todo el escualde. Mm, nos ha llegado una noticia de que en el antiguo, que es de donde salía este Sutabe, eh, que ha habido haber momentos de tensión bastante importantes, pero aún no tenemos noticia de ello. Estamos esperando contactar con alguien que esté en la manifestación y que nos pueda dar pues, un testimonio de ello y sí, como decías, pues sí, concluirán las tres columnas en, el bulevar de Donosti y ahí habrá un acto unitario y, bueno, y a esperas de luego la tarde lo que ocurra, las movilizaciones de los movimientos sociales que también habrán Donosti, pero también serán descentralizadas pueblo por pueblo. Pues nada, a medida que vayáis eh, recibiendo nueva información de lo que de, mm, lo que está ocurriendo y de mm, en las calles de Donosti, pues eh, seguiremos en contacto y en cualquier caso pues emplazar a la gente a las eh, distintas convocatorias que hay a lo largo de la jornada de hoy. te puedo decir que, bueno, en concreto en nuestro pueblo, en Zarauz, a las 2, la GASTE coordinadora llama una comida popular llama a comer juntos en la calle, a mantener la presencia al mediodía y en la plaza de la música, pues en ese sentido, pues quien pueda llevar su comida y demás, pues, pues será bienvenido y si puede llevar para más también. Y bueno, suponemos que habrá un ambiente distendido. Posterior en la sobremesa se pretende hacer una especie de café tertulia para reflexionar un poco lo que ha dado el día de hoy y lo que dará pues, de ahora en adelante, porque bueno, pues como está repitiendo todo el mundo, pues esto no es más que un pequeño paso en este proceso en el que estamos y que, que seguirá adelante. Y un poco de cara a reflexionar sobre lo que ya ha sucedido hoy y lo que tiene que venir y el panorama que tenemos por delante, pues hay una especie de café tertulia a las 4 de la tarde y luego ya a las 6 sí que sale la manifestación de los movimientos sociales de la plaza del ayuntamiento y es a las 6 también que sale en Asturias y en En el resto de pueblos no podría decirte a qué hora sale la movilización de la tarde, pero sí, en, cualquier caso en todos los pueblos hay movilizaciones por la mañana y por la tarde. Al mediodía está principal de Donostia también y, bueno, y lo que dé el día. Nada, Xavier, pues que os sea benévola la climatología en esa comida popular y, nada, mucha suerte y seguiremos en contacto para lo que necesitéis. Es que ricasco. Soy de Goya y a estoy leyendo nice.info, no te creas tú De nuestro esfuerzo, de nuestra lucha. y 35 minutos, seguimos eh, de Rialde en el Rialde con las primeras valoraciones de la incidencia de la jornada de huelga general en Euskal Herria. nos recalamos ahora en Araba con Amaya, que está hoy toda la mañana en la redacción. Eh, sin parar, sin parar de comer tortilla y de coger el teléfono, eso también. Bueno, doy fe que me ha llegado algún pedazo de, esa suculenta tortilla. Bueno, y además de comer tortilla, ¿qué habéis hecho por la red? Bueno, pues, pues bueno, pues hablar con los, eh, con las distintas eh, corresponsalías que tenemos aquí, ¿no? Pues de las eh, cuadrillas y también, pues de la gente de, nuestra redacción que está, pues por las calles de Gasteiz. Y así, pues haciendo un análisis un poco general, bueno, pues arrancaban aquí también en Gasteiz y bueno y en diferentes pueblos también de, de Araba, como por ejemplo en en, la zona de Araldea, eh, arrancaban columnas pues a las eh, cinco piquetes informativos, cinco y media de la mañana, seis Y bueno, pues ahí mm, a esas primeras horas de la mañana se, producía un incidente, se quemaba un, eh, era quemado un camión de Fagor, bueno, pues en la zona de, del polígono industrial de Betoño. además, a la noche ha habido pues cortes de tren, de, mm, con el trayecto Iruraiz-Gauna, que ha estado parado el tren a lo largo de seis horas. Y bueno, pues lo arranca acaba la mañana y las eh, columnas habituales aquí de la ciudad, eh, desde el Aqua, desde el Gobierno Vasco, de la estación de autobuses y del Boulevard, y em, en el centro de la ciudad, pues también eh, pues en el Corte Inglés, en, Los Herrán, bueno, en zonas del centro. El Corte Inglés no ha sido cerrado, otras veces, em, bueno, pues en huelgas generales han vivido momentos quizá de más tensión, podríamos decir, momentos tensos en la estación de autobuses y en el Corte Inglés, en Gasteiz, pues sí se han vivido y también, pero bueno, digamos que em, que no había eh, gente tan numerosa como quizá en ediciones anteriores de la huelga y entonces bueno pues ha pasado un poco más eh, más rápido esas columnas del centro que suelen ser las que bueno pues más más tensión reflejan eh, el comercio y los servicios pues seguimiento desigual como casi en todas las huelgas atendiendo a los barrios por ejemplo pues algunos datos que tenemos del barrio de, de, de Adurza sobre todo que nos han pasado del comercio y la las tabernas pues, nos hablan de hasta un 75% de cierre. en zonas más como, el casco viejo, em, bueno, pues el seguimiento suele ser mayor y en el centro eh, al paso de las columnas, eh, como siempre, y ahora de la manifestación, pues cierran comercios, pero no está tan claro si mm, realmente no podríamos decir que el centro eh, ha habido un seguimiento masivo. las facultades, las universidades aquí cerradas. Em, y bueno, en cuanto a datos que han llegado de, de todo, el, de, todo el territorio, pues eh, las instituciones, eh, em, en cuanto a los servicios públicos y a las instituciones, pues la escuela pública el 52% de seguimiento en territorio a la vez, las ahorroescolas el 73%, las icastolas prácticamente el 100%, en los eh, trabajadores del Ayuntamiento de Gasteiz un 20% y en la Diputación un 21%. En cuanto al sector ganadero, nos hablan de un 80% de los trabajadores han secundado este paro y en cuanto a las eh, empresas eh, más importantes eh, de Araba de Gasteiz, pues Mercedes un seguimiento del 40%, FCC también del 40%, Tuvisa del 54%, em, el gobierno vasco del Acua el 30%, Cegasa Internacional 40% y bueno, pues así en general algunos de los datos. Si miramos un poco fuera de, mm, de Gasteiz, pues en la zona de Agurain mm, gran mayoría de establecimientos de comercios eh, cerrados. El seguimiento de, la, de las huelgas en Agurain suele ser eh, eh, abundante y suele ser un sitio donde es éxito estas huelgas generales. Algunos incidentes con algunos jóvenes, identificaciones. Y en la zona de Yaraldea, pues también nos hablan de un amplio seguimiento y de tranquilidad. 85% de los trabajadores municipales de Amurrio en greva nos, nos cuentan. Y bueno, pues eh, deciros también que el seguimiento que hemos ido haciendo a lo largo de la mañana desde aquí, desde Alavedi Ratia, pues bueno, pues en Alavedi, en www.alavedi.org lo, lo podéis, están colgadas las entrevistas que hemos ido haciendo y también imágenes. Y luego, bueno, pues eh, incluso os podemos decir que hemos hecho un streaming eh, de estos, que es el seguimiento en directo de la, de la mani que arrancaba aquí a las 12 de la Plaza Bilbao y, y, bueno, pues que se puede seguir a través de la web en, la, en una columna eh, a la derecha, pues en directo. Y luego, pues en cuanto a más citas, aquí en Gasteiz a la tarde, a las cinco y media de la tarde de la Plaza Bilbao sale mm, la, la convocatoria de, manifestación de los eh, movimientos sociales eh, y también en, tenemos en Campezu a las 6 de la tarde. También hay convocado eh, convocada una manifestación una concentración de los movimientos sociales. Y, mm, y, de momento, pues hasta aquí. Después haremos eh, lo que haremos a, lo que harás <laughs> a partir de ahora, que será no hablar. Eh, con, ahora vamos a conectar con la gente que tenemos en las distintas manis de las eh, cuatro capitales de, de, Gualde y bueno dejaremos para el final la, la, de aquí la de Gasteiz ya que bueno va a ser aquí el acto final eh, y el acto principal de, Euskal Herria de esta greba y bueno pues eh, trataremos además de, poner un poco ese quitaldi del final o al menos un poco del sonido ambiente de, ese discurso final. Datos los que nos dabas que contrastaban con los que da el sindicato empresarial a la vez que cifra el seguimiento de la huelga en un 9%. En fin, eh, contrasta bastante. baja. Sí, sí, sí, Pues bueno, cada uno <laughs> cada uno que, crea quien quiera o tenga que creer eh, pues bueno seguimos seguimos adelante con este repaso del ambiente a pie de calle de las distintas eh, convocatorias y bueno pues seguimos también trabajando en la relación. redacción aquí estamos Agur gatiburik euren eskuzikin eta traketxetan Garzia gutierrez karezikin honetan estatuaren estolderiatan aizot, pistola droga beisbol makilez inguraturik Gazte bati lagundu nion banku bat zerrezen Alperia zuen estalia da behar Big honetarako Total munduak ez du soluziorik Kaka besterik ez ingurotan Bakarrik ezin dut arnazazu Atera iezadazu barruan dudan indarra Elkarrekin lortuko dugu eman diezaiogun zu Mundu puta honaz bazila mundu nion banku bat zerretan zuen estalia Baina しもあるい que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Pues seguimos eh, cuando nos separan 14 minutos de la una del mediodía en este programa especial, en este piquete radiofónico de seguimiento de la jornada de huelga general. Las eh, manifestaciones de las principales capitales han partido ya en Gasteiz e Iruña y en breves minutos lo harán también en eh, Bilbo y Donosti. En Gasteiz nos eh, contaban a través de las redes sociales que la cabeza de la manifestación había llegado a la Virgen Blanca y la cola todavía se encontraba en eh, consultas externas de Santiago. Para que os hagáis una idea. Al parecer ha habido un momento en que se ha dividido la manifestación al paso de la cual pues han ido cerrando todos los establecimientos del centro de la ciudad. Bilbo pues eh, ha debido de partir ya de la plaza de la la plaza Moyúa la convocatoria. Y en los próximos minutos pues nos iremos a pie de calle pues a comprobar el ambiente que se vive en las distintas convocatorias de la mano de nuestros corresponsales más dicharacheros. Por nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo, huelga general. Gure lana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murrizketarik ez, 30 de mayo, huelga general. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. El 30 de mayo, huelga general por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra, landuinaren eta eskubide sozialen alde. Sala la calle, mobilízate, reclama tus derechos. 30 de mayo, huelga general. Kalera atera, mobilizatu eta egin aldarria zure eskubiden alde. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. castillo ya no cabe ni un alma. Ari ginen entzuten alabedi Taztaz eta eguzkirratiak egiten ari diren saio berezia, aprovechatu dugu amaiketako egiteko, por cierto, mi esker. Bai, hori da. Hago zagoxua mm. dizkiguten guztioi. Eta, eta, ezer, badonostia manifestazioa mm. aste hongo da, zutabea ja martxan egongo dira, entzuten ari zineten ba, Bilbo, Iruña eta Gazteizeko albisten berri, bertako mobilizazioen berri, jarraituko dugu beraien sintonia entzuten, bai? <clears throat> Eta bitartean, badonostian ditugun arranoekin, barremanetan ba, jartzen hasiko gara, ba, ikusteko badonostiko manifestazioaren, ba, ba non dino horakoak, zentzilek irratien zuten ari zarete, FM unean zentzili.neten eta saio berezia, ba, greba eguna dela eta, esan baitare, ba, bat orain gurekin harremanetan entzuten hasi bali ma da ba, gure web horrian ditugula igotaia zakila zen bat, baina Aher, bat, bi, irulau, bose, bueno, goizeko, goizeko audio guztiak hortxe dituzue, eta bueno, sare sozialean eta olakoetan baitare. Bueno, jarraitzen dugu entzuten saio berezia egiten ari den arabedi eusketa tastaz, eta mustuko dugu edozen momentutan, ba, donostiko arranoekin ez egiteko. Bale, eta bestaldean eh, irratiko arrano bat donostiko manifestazioan dagoena eta zuzen zuzenean kontatuko dugu zer nolako giroa dagoen hortikan, egun on? Kaixo, egun hon? <laughs> bueno, ba, oixo zut donostin zaude momentu honetan eh, manifestazioan eta kontatu pixka bat zer ikusten duzun? Bai, ba, bueno, ebentxe, eh, ba, bueno, etorri nahi, zuta bera, e, ba, ama bitarditan abiatu dana, bueno, eguralia, ba, esan behar dena, da, eguzkiare bai greban, <laughs> greban da behiela. Eta, bueno, hemen, ni beitza, pertsonalki uste, konparatzen badet, beste urtetako greba ekin hola, uste jende gutxiago bentsat e, eh, zuta badagola. E, eh, aurreko, manifaren aurreko partea, e, eh, ja kursala pasa da, e, zut, e, mendikan, okrez banabil jaz, e, zehaz, e, zubian badago, e, justu ja, e, eh, zea, em, norabidean, eta hemen zutabea, bueno, eh, beste urtekin kopatzen bade, ba, ikusten nuen jendea oraindik ateratzen, ez, ba, sarrenati, baina ja ikusten ari naiz, ba, ez dela, ez dagoela jendea hasiera daño, baina, bueno, bale, bueno, ba, jendea badago bertan, eta baita ere, azpimarratzea, ba, bueno, bertan kursalean, ba, bueno, ba, bilkura zutela, gaur, imaginatzet e, eh, emendikan daudela, borka ikusi, ikusi dugu emendikan bea, furgona batzuk, ikusi ditugu, orain uste jaz daudela, baina alare, hor bertan, bertan aurrean gelditu da e, manifaren hasierako partea, gelditu da, eta, bueno, ba, imaginatzen, tegindos edo, guliz tegindos edo, ministro <laughs> hori etorri denez, ba, pixkat ere bai, bat deialdia pixka, ba, bueno, protesta hileko eta Horro, ba. nik ikustetena, ben, orain momentu honetan, bintzat, kursalean dena, bo, bueno, normal, eh, ez dago mobidan dirik, furgonak horren egitzen ikusten, eta jendea, ba, zeharkatzen ari dela, ba, bueno, zurrialako eh, paseo guzti hau. Vale, en momentu zetzarete batu, ba, bueno, manifestazio nagusiarekin edo, eta eta hortxe zaudete ezta, baina zentroan sartzeko prest. Ba, bueno, nina bi lerditik pixkat atzerago, eta ikusten nahi detena hemen, ikusten detena da, ba, bueno, e, aurreko partea, justu, ba, hor, bandero lakin, e, jendea, eta hori, baina zubia pasatzen ari dala, imaginatzen dira gutxi faltako zaiela bulebarrera llegatzeko, osea, nahiko, nahiko gutxi. Ni hori justu nago kursalen hasierako partean, hemen Oso, ondo, pankartari, edo ikusten da? E, hemen nazteko partean eh, ikusten da bat eh, kapitalismo hori egurra, atxeterik ez, e, justu pues, manifa izten, e, ikurriña batzuk, ikuste jugure bai, eta gero, bueno, ikuste da zeneteko zera, banderola batzuk, eta aurreko partean ja, bueno, koloren gatik, ba, ela talabekoak, e, zera, dira, baina ja aurre aurreko partean, hasierakoan. Mm. Oso ondo bai. eh, aterperen batean zauden edo baina guko jurik ez dugu entzuten ze jendea isilik doa edo ez dauka oiukatzeko gogorik gaur edo zer gertatzen da? Pues bai, bai, bueno, aparte pizkat atera naizela hemen zea espalo baina, bai, bueno, nahiko, nahiko lasai, eh? Aurreko partean bai ez eh, justu batzuta abiatu denian ba, jendea zidela oiuka eta bla baina hemen behintzat oio gutxi eh, entzuten dira, eh? nahiko, nahiko, nahiko lasai lasai e, dabil jendea, eta ez dakit, ber, orain bukaera part, gara partean ez dakit hasiko da jendea animatzen edo ez, baina momentu, bueno, pizka soso, <laughs> zentzu hortan, vamos, alde hortatik. Den, oiukatzeko motiboak ez dira falta eta. Bai, oixe da, oixe da, bai, bai, bai. Eta bai, bueno, orain konfirmatzen zuet, eh? justu ja kursalaren aurrean nago, eta, bueno, ez dago mobida handirik hemen. Osea, ez dago gora berari hola ipatzeko. Eh, Julen, e, ba, gero, ba, manifestazioan zehar, igual emendikan ja iru zutabek batek egiten duzuenean, agian emendikan amagos minututara edo horla dituko dizuegu, eta gero, bai, haber hor boiu pixka bat eta eta indar gehiago den, eta gero ea komunikatu ere zuzenean emateko aukera dukagun. Ba, hori komentatu dut hemen nagoen jendearekin, a ber pizka ta horreago joeten garen eta ea, bueno, imaginatze, claro, orain iruzuta bea ba juntatu arte ta ba egongo dela denboratxo bal, baina bai, nere bat zute dei galdu eingo ezu eta a ber urrutze urrutzeri dakada dakadan. Hor, zu eh, ta e, bulebarreaño. Zue ka aurrera aurrera jun, erakutsi zintzirik irratiko txapa, eh, prentsakoa garela ta ta grebarekin bat bera, beraz aurre aurren jarri, bale? Hoi da. Hori da. Venga, va. Bueno, pues, Lance, Venga, verte. Verte. Muy, muy, muy, muy, muy, E. La crisis no nace, la crisis se hace. c r i e. Una muerte anunciada del capitalismo. C.R.I.S.I.S e. Y mientras subvencionan al banco con el tanto, tienes tanto, vales tanto, da que impulsa el intercambio en los mercados del trueque, que nos dé una perspectiva más sencilla de las cosas. Solo tu imaginación puede hacer que todo cambie. Solo C-R-I-S-I-S. Tu lucha constante es un paso adelante. desde aquí mismo, desde Antoniotti, que es donde acaba la manifestación, hay otra convocatoria, esta vez eh, hecha por los movimientos sociales, y bueno, pues el recorrido será a la inversa, saldrá desde, desde Antoniotti y acabará en el Paseo Sarazote. Esa es la convocatoria más importante. Luego en algunos barrios hay algunas convocatorias locales, pero la principal, como os digo, es la de las 6 de la tarde que hacen el llamamiento los colectivos sociales que se han sumado que han convocado junto con la mayoría sindical vasca esta jornada de huelga general. Bueno, pues mucho día todavía que nos queda por delante, de eh, eh, Gorka, y estaba eh, estaba perdiendo el hilo porque estaba aquí atento al, streaming este en el que estamos eh, siguiendo en la, web de alabedi.org en directo el acto final de, manifestación y está viendo un conocido. <laughs> Eh, bueno, pues que lo que decía, mucho día todavía por delante y nada, pues invitar y llamar desde aquí a la gente a que acuda a las movilizaciones convocadas para hoy y seguiremos en contacto para lo que queráis. Vale, es que ricasco. Es que Yagur. Vale, times drive by. They say don't you say how high. Yeah. Just victims of the in-house drive-by. They say don't you say how high. nos vamos hasta la Plaza La Virgen Blanca en Gasteiz a ver qué tal funciona esto, porque ahí es donde se está celebrando el acto final de campaña que estamos retransmitiendo a través de streaming en eh, la web de alabedi.org y con el que os voy a conectar. Y cimientos también podridos de destrucción de medio ambiente para hasta hacer imposible la supervivencia en el planeta. Solo recordaros un par de cositas sobre esto del medio ambiente el comportamiento cínico del gobierno vasco dando nuevas concesiones para explotaciones de fracking y la prolongación de la vida de Garoña hasta que un día nos exploten las mismas narices. Tenemos que iniciar el camino hacia un nuevo sistema social, hacia un sistema, un modelo construido sobre bases completamente nuevas, un modelo basado en la igualdad entre las personas, en la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el reparto de las tareas de cuidados, basado en un reparto justo de la riqueza y en el respeto estricto a los límites de la naturaleza que garanticen la vida de generaciones futuras. Por eso, esta huelga general de hoy es una huelga que tiene un batiz... Jarraitzen dugu, sentzelik irratia, mosten dugu saioa mankomunean egiten direna alabedi tastaz eta eta eguzkirratiak donostira goazelako. Beste zutabe batean, itzegin dugu zagueseko zutabe antzegoen julenekin, eta uste dugu beste zutabe batean, Iñaki daukagula. Opa, Iñaki, ze moduz? ondo, ne, ba, iritzi jagea bulebarrera, barrera, amaretik, eta, bueno, amen, ba, jende, jende gehiagin, la verdad. Amar, amarako, amarako zutabetik atera zera zu, zen moduz, jende asko, nola ikusi duzu? Ba, a ber, nire torri naiz, alde zarretik eta dena itzita zegoen, eta gero, bueno, e, hasi gea hortik, a, amabit, amabitan, edo, amabit bai, amabitan, eta la verdad que si, jende asko zegoela, eta, bueno, joder, a mi animatu dela, jendea, bueno, <laughs> e, e, no? Pero, joder, joder, ondo, ondo. ondo. Vale, orain txebertan ontzaudete, ja zean, buen pastorren. Bai, orain bildu beha beste, bueno, beste kolumna, e, eh, grosero kolumna ekin, zauzero kolumna ekin, ja, eta denak gaude ja hemen, e, bulebarrean. Eta, bueno, kristo jendea dago hemen, hemen bertan. Eta, bueno, bai, bai. Aja. Eh, egiten genuen julenekin zagoesekoa sosiosia marzi joela, oiu gutxi eta, bueno, in, zela hola, ja, eh, amorrazio gehiagin nabaitzen. Eh, amarakoan etorri zarete buiaka saltoka eta pixka bat gogoarekin edo izan da sosete bere bai. Bueno, bentzat ni nire partetik bai, egon geha pixka, oza, zozete ez, oza, tolo kontrario, egon geha horre eh, kanta eta, bueno, oiuka eta, joe, bueno, gure <laughs> hemen, hemen egon geha pixka animat, anima, animatu aio, baina, pasakit, oza, ba, ez, e, mani, que manifestazioa oza hundia zan, eta, bueno, kriston ibilbean geneukagun, zati, ziren igual iru kilometro, oza, ziren bat, Eta horretatik, bueno, jo que sé. Eh, suelen abatera zehazte beraz edo anima zeuden edo bestela ba, ondo ordua mila esker e, eta bueno gero berando egone bali maduzu ba, berriro ba bueno ba, hemen, hemen egon gobea oraindik geratzen da pixka bat eta berria iristen den jende guztia eta bukatzen dugu bueno eta gero paseitu den bostetan ere mm, bostetan zer dago arratsalden ere manifestazioa dago donostian bai hori da hori da Vale, va. Venga, millas que aquí. Vale, venga. Venga, sí. Por favor. komentatzen ziguten gure arra bezala, abiatu dira, antigotik ere bai beste zutabe bat, horrez geneukan inor, e, amaratik ere ikusi duzu ebelen leitzegin dugu CGT eta ZNT-ko jendearekin ortzeu dena, groseko zutabean leitzegin dugu beste bilagunekin, atxeteren aurkako zearekin eta pelukasekin, eta hoain berriro ere, ba, gure arra noarekin gaudela, kartu dira manifesta e, zutabe guztia bulebarrean, eta ari gara harremanetan jartzen ba bulebarrean dagoen arranoarekin ea lortzen dugun komunikatua zu A ber, arrano, ze moduz? Bai, kaixo, ondo, nada, korrika torri nahi zaurrea eta justu zuekin iztegin kolgatu eta megafoniatik eh, azia zentuten mezuak eta hola komunikatuak. Bueno, eleno eh, leno atera da, bueno, mendikan jende asko dago aurrean, nago hemen bafle baten ondoan, baina, bueno, bideak, bideko bafle batean ez dut ikusi zein ari da izaiken. Hala ere, ez dakit nola, nola kartatuko den zea, seinalea, jarriko ez zuen pixkan mobia, eta a ber nola entzuten den, eh? E, Egin godu gauzatxo bat, e, jartza zu pixka bat eta berriro hartu zuk, e, esango dizu ondo entzuten den edo gaizki entzuten den, bale? A ber, eh, orenta. Venga, ba. Baina hori ere murero erodagoa patronalak, gobernuak, bere Nola, entzuten zute? Eh, ondo entzuten da, aize pixka badago, baina badaki hori ez dela zure errua Orduan, ba, bueno, entzuten da, bera zorla utzi daiteke, nik uste dut ulertzen dela esaten ari direna Vale, orduan, besoa estiratuta izango, eta eh? Venga, animo, eskerreko dago, eh Hori da, ez egin gabeko katea Greba orokorrak, tiene sin una posibilidad ...de legitimar a la política que impone sacrificios innecesarios. Una condición... la patronal lo tiene claro, lo dice el privado y lo insinúa el público. Su único objetivo es bajar salarios, es que los trabajadores y trabajadoras seamos cada vez más pobres. La patronal nos quiere machacar. Ha tomado la decisión de que no va a poner freno a esta escalada de violencia contra la clase trabajadora. No admitimos que los gobiernos obedezcan ...y a también los dictámenes de esta patronal. Patronal que vive de la subvención pública, patronal que vive colgada del presupuesto, patronal que ejerce como el lobby más carroñero... Díaz Ferraz, ...que era la patronal. Quedan muchos. Los hermanos, la COE acaba de aprobar que la COE prohíbe los pagos a políticos en su código ético. ...que es que los prohíbe era igual. La patronal no tiene No es normal un país que salva banqueros y que condena a la historia a millones y millones de trabajadores. Eso no es normal. Este es un país enfermo. Aquí lo que tenemos, estamos ante una catástrofe humanitaria. Lo que pasa es que en este caso no es un fenómeno meteorológico que causa esta catástrofe, sino que son las decisiones que día tras día toman los gobiernos que tienen facultad de tomar estas decisiones. La política nos ha abandonado. La política no quiere saber nada de la clase trabajadora. y alternativas, alternativa que que me hace zubear el Carrequín greba politikoa dela, nozti baiet. Ez alda politika padronanak egiten duela, ez alda politika gobernuari adiztea, zede reforma egitea erdire, hori ez da politika. Ez alda hau eskubideri, lakileo, politika zaukak iritzia gotatzeko, ez alda hau eskubideri. Norma hau politikaren monopolioa eta gertatzen ari dena zera da. Politika berdina aplikatzen dira, zirla aldatzen dira, eta gero antipolitika Italiak, Pepe Grillo egiten duen ari bezten zaio, antipolitika da, gau, herri honetan, alberdi politiko asko egiten dutena, politikarik ez egin, eta klase bakar batearen aldeko erabakia hartu fiskalitatea ez dibestekoa da fiskalik txandaren ikuruko aldaketa sakona ez da, gazio eta zizegin zarrer eta zizegin gabe ez ezkoa da margena da daukagu sekulako margena da daukagu Europako batatu ez presio fiskal aplikatu ezkero lau mila lareun milioi gehiago izako benitzke erkidegoa lau mila lareun milioi gehiago Cuyo y el que está... yo y milioi ya beraz, ez mi mila de este política genituzke beste el batzuk social, esta política ...alternativa... politiko no sendotu vea dugu. La regeneración de la política y de las ideas surge del conflicto social, no de la paz social, nunca de la paz social. No quieren un acuerdo, es mentira no quieren un acuerdo, necesitan legitimación y es lo único que están buscando. No vamos a darles un acuerdo, no vamos a darles una foto, no vamos a darles la legitimación social que quieren porque nos están masacrando. Y nos estamos dando cuenta, lo que vamos a hacer es llenar las calles una y otra vez, y otra vez y una. Decía el otro día el presidente de SEA que no sabe en qué planeta vivimos los sindicatos. Pues mire, te lo voy a explicar, señor Ugarte. Vivimos en el mismo planeta que los parados. Vivimos en el mismo planeta que los desahuciados. Vivimos en el mismo planeta de la gente que no tiene prestaciones. Vivimos en el mismo planeta de la gente que sufre los recortes en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales vivimos en el planeta que vive la gente que está jodida, la gente como nosotros. Señor Ugarte, hágaselo mirar. Estamos, tenemos muy claro cuál es el camino. Y no tenemos prisa, no tenemos prisa, porque el cambio va a venir de la calle. Lo que hacemos tiene muchísimo mérito. Hoy, más del tiempo, tiene muchísimo mérito, mucho valor. No les vamos a dar acompañamiento al gobierno y a la patronal. Vamos a consolidar un espacio sindical y social alternativo y que intercede a la clase política. Y nos vamos a movilizar frente a ello. Resultado, se marcha, se marcha que estira bere a la coaz. Bidelo ze, luze eta gogor batean ¿El Era el soziala esta causa de usted. ez gara gu, gauzako berregiten ari garena, gure aldarri kapenak ez gura zeme eta gure aldarri kapenekin, bat egiten ez ikuste, politikoek dira, gaur egunko egoera den, aldura zunak. Eta jartik aurrera zen, soziala, Euskal Herri dako soziala lantzen ari gara, participazioa zutazeko, alternatibak ezin ditu, eta sozializazeko politikari interpelazio oh, zenak egiteko, mobilizazio sozialarekin izarteko, gau demokrazia adean dago parlamentuan baina esko zer gehiago. Eta maizeko, negozka berriak daude, negoziazio kolektuarekin lotutako gatazka guztien adien egunero, egunero, gure eta milak eta milak anakine borrokatzen zute, egunero, egunero, aipamen merezi bat, cuidadoras de ancianos de Guipúzcoa tumban la reforma laboral. Alas zioen gigantean, estako mailako eragile digital batek. Biegun greba, bostegun greba, hiru aste greba mugaga beraz, kalean, hor, gutxi gutxi, bero gutxi, baina barruan daukaten berotasun guztia, beraien borrokan jartzen. Gipuzkoako foru aldundian ulertu du gatazka hau. Gipuzkoako foru aldundian gatazka honetan parte hartzen zutena eta ondradua eta zitoa dauka. Esparru ezberdinen arteko borroka bateratua ba, ara hor lan erreformari, lan aurre egiteko bide ba. Esparru ezberdinen arteko borroka bateratua ba, kalean, akordioa eta egitako akordioa baliatuz patronalaren itxasontia zulote, zulaten bateko. Garbi geratzen da patronala eta egitzarioa ikide gauza berdina, ekulazina izan, ekulazina Emakumeen borroka, benetako borroka, prekaritateari eta duintasunari, aurre egingo dio borroka, borroka lotezlea, zintoa, eraginkorra, azte zilean horoka ere dugarria. Bi batzuek eta nahot ez duela. Bona arreba horon gorra! Bona mutuko la migeria! Bona uzka berri Bai? Bai, bai, bai, oso ondo, oso ondo, primeran entzuten da, eh? No. Ez dakigu bukatuko zuten, ala jarraituko duen, e, beste islariren batek. Imaginatzen jarraituko dutela, eh? E, eh, zen, duela gutxi hasi dira. Bale, ba, Beso saldatu ah. dezakezu. Lehen eskerreko altxa eta beste eskerreko altxa. Bai, uste eta beste nari direla, eh? Jarriko ez duet pixka eta ber. Bale, ba. Ba, entra. Ba, entra. Supo, suposatzen dugu internazionala eta eusko gudariak abestu ondoren bukaera bukaera izango zela, ez? E, entzun bai. dugu sindikatoko kide bat hitz egiten eta gero ja horla bukatuko zen. Zagi, zuzaude hor, zuk ikusten duzu dagoena? Bai, bai, bueno, ari naiz ikusten, bueno, jendean momentuz geldiri dagoela hori, ba, e, bueno, ez dakite azimarratzea, no, aipatu dutena, ba, zen konfliktua bizi dugun zegatazka bai soziala eta, bueno, arlo guztietan ez, eta olako krisi ezberdinak eh, ez bakarri da, la krisi ekonomikoa, baizik eta krisi soziala, e, krisi identitarioa, krisi langile, bueno, e, eh, langileena, bueno, de sentimiento de clase, eta hola, eta hola, orduan, azpimarratu dute baitare, ba, zenolako, e, zea, patrona olako planteandua egiten ari dan, pas, bueno, konbeni soziala lortze nahi duzena, ba, legitimazioa lortzeko, eta, bueno, hemen baita ba, entzun deguna e, eh, sindikatoen aldetik esan dutela ez ez, ez, eta, bueno, ez daki, ba, dute eh, adibide bat e, langileen, zea, e, langileen kasua, lortu dute hainbeste, hainbat akordioa, ba, reforma laborala, bueno, esan duten bezala, literalki, ba, kantu konzio tumbar, no, la, la reforma laboral. Horun, eh, nahi, nahi zutena, ah, nahi bat zute konexioa bultatzen dizuet. Ba, bai, e, entzuten ari ginen baita ere zutik emakumeak abesten ari direla, eh, soren bertan. Bai, hori da, nahi bat jartzen dut, etun. Hora emakumeen forroka! emakumeen forroka! Bai, bueno, hortxe. Bai, ez emakume komunikatorik irakurri behar duten edo ez, edo baina bueno, gu badakigu amabitan San Martingo azokan gelditua zeudela, beraien zutabe propioa ere aurreko grebatan bezala e, osatu dutela, eta bueno, gu ba, bueno, <laughs> deipare bat egin ditugu aietako bat batekin itzaiteko, baina ezin izan dugu, ez dakizu kortikan, ba, bueno, bandera more asko ikusten dituzun edo ez, edo komunikatu, beste komunikaturen bate e, esango duten edo ez? E, esan behar nizuen, hemen nagoen tokian, ba, zea, e, hemen di, nala, oita bost metrotara do, ba, daude, la e, bandera moreak, e, ba, desente batzuk, uste, hor bildu direla, e, emakume taldekoek, eta ni nago justu, ba, ba, Hemen, Santander, Pallia, bueno, bulebarrean, e, bulebarrearen erdiko partian, hau da, bulebarra eta eta zubiaren tartean, erdian, gutxi gora bera, eta bendekan ikustetena, zubi partean, bazeneteko, e, eh, zea, bandera, bandrola asko, nire aurrean, ba, justu pizkaia gehiago bulebarreko kiosko eruntz, eh, bande, bandera more asko, ba, ez dakite, amar, e, o amabi beren bat, ola, Eta ja jende hasi da ja jasotzen, osea ja bai, bai ez ja konfirmatu ez dakit bukatu dala komunikatua. Besterik bai. ez dago, vale, pues ah, ba hortuan utzi eingo dugu eta et ja sta, beste Hori da, ba, eskarrik asko, gurekin egoteagatik, e, ondo entzun dugu, komunika, manifestazioaren bukaerako komunikatua, e, eta bueno, eta gero arratsaldean jarrian ikusiko gara. Hoxe, hoxe da, txaldean, ba, okeraz manabil, ba, txaldeko zazpitan horretako kaletan egongo godala manifestazioa, eta gero sortzitan bertxolariak, eta, eta bueno, ez daki kontzerturen bat, erakutsi jaten mendikan badagola, eta ala. bai, badakigu, bai, gero gotako dugu. Mm. Vale, ba, venga. Ba, ba, mila eskerrek, eh, indako lanagatik. Alai, bai, gerarte. Venga, gerarte, aio. Aio. bai, ba, ja, amaitzen, amaitzen jun behar dugu, ba, a ber, rasten naiz ni pixka bat esaten goizak eman duena, laburtzen jungo gara goizak eman duena, eta eta gero azula kontzen dira zugu ikustu dut aukazula hor horri aldea puntez beteta beraz, e, eh, azikera goizeko amarretan gu, beste irrati batzuk eta beste lagun batzuk asko goizago hasi dira goizeko zeitako ja piketetan bilduta zegoen jendea hor hori algune batean hortikan abiatu dira iruzutabetan zutabetan batzuk Hoi hartzungo poligonoetara, beste batzuk gantxuizketa lesoko poligonoetara, eta beste batzuk hemen horeretakoetara. En orokorrean eskualdean esan dezakeguna da hor piketetan ikusi duten eta gero herri eta direnean bai hor eta hori hartzun leso pasaiara bueltatu direnean gure laguna ba, greba, greba undia greba, greba ke eh, jarraipen undia izan dula ba, oarzo aldean itzegin dugu ere bai bidazo aldeko lagunekin Bertan, ba, bueno, oe, manifestazioa, bai goizean, irunen, amarretan, bai, esan digut irunen, os nahiko jendetsua. nahiko jendetsua. Eta goizean ere bai, goizeko zeitan ere, ba, piketak hasi dira, eta, bueno, grebak ere jarraipena handia, ezo arzo aldean bezain beste, baina, bueno, baita ere kontentu zeuden, ba, deitzaileak, ba, bertan izan duen jarraipenarekin. Ondoren, ba, donosti aldera zigara juten, donosti aldean... igual komentatzea pixka bat, ez? Pasaia gelditu zaigu hor, e, ez, komentatzeko ba, bueno, aipatu dugu horritzati jaso dugun informazioa nola egin duten portuko ekotxekara bana, ba, eta bai, aipatzeko baita ere, ba, oar saldeko hitzak e, greba egin duela, baina gubezela, ba, pixka pikati informatiboa egiten ari direla, eta hor informazioa badagoela, eta hortik gana dugu ba, bai leso, bai pasaia, bai ba, bain bat eta hainbat bat datuta, bueno, pentsatzen dugu jarretuko dutela jartzen ze, datuak eta gaur lain manifestazioa dagoela, kopizka manifestazio begira, galditu gara, donostiko manifara begira, eta goizean ikustea ze, ze irudi zeukan gure eskualdeak oain hasiko dia, pentsatzen du datuak ateatzen, eta ratxalderako saiorako jamen izango ditugu eta baita, esaten nintzela, gero donostira jungea, donostian iru zutabe zutabe bitan zagoesen eta tamarako zutabean lagunak esan ditugu, bai sindikatu eta lagunak eta bai bestale beste arranoak eta egin digute bertako kronika esan digute, ba bueno, amarakoak inakek esan digu pixka eta laiago izan dela, mm -hmm. esaten zuzago esekoa pixka da zozete, aurreko eta mainon jende gutxiago hori komentatzen zuten, eta gero bukaeran ba orain dela ba, minutu gutxi entzun izan dugu manifestazio amaierako ba, komunikatu bat, eta baita ere ba, zutik emakumeak, eskogudariak, eta internazionala beste nola bukatu du, ba, bagorko eguardiko manifestazio honek. Bai, igual ni bakarrikan gehitzea, zeren ez dugu aipatu, eta azkenean ezin izan dugu hitz egin eh, talde feministetako inongo ordezkarirekin, eta aipatzea aurten ere pasaden grebatan bezala, edo behintza pasaden greban bezala, ba, emakumeek eta talde feministek beraien aldarikapenekin eh, jarraitzen dutela, aurreko grebako berdinekin, hau da, etxeko eta zaintza e, lanen grebaren deia egiten zuten emakumeek, eta bueno, arrazoia, ba, ba bueno, pues aurrekoaren berdin berdin berdina, berdin berdinak incluso eh, indar gehiagorekin. Esan nahi eh, lan hau ba, eh, askotan e, arlo informalean egiten dana ez dagoena errekonozitua ez baloratua ez ordainduta ez ezer eta ba, bueno, gure jendartearen oinarria dena eta hori ba, bueno, ba, gehien gehienetan e, ba, bueno, emakumeek aurrera ateratzen dituztela lan horiek. ez? Ba, ni hortxe utziko de, baina bakarrikan aipatzea zeren e, ba, bueno, goiz osoan zehar ba, e, ez dugu aukerarik izan ba, ba, eh, hitz e, egiteko ba, bueno, beraiekin, ez? edo behintzate San Martingo ba, zutabe, bueno, feministen zutabe e, feministan zegoen e, e, ba, bueno, pues, batekin, e, ba, bueno, ezin izan dugu hitz egin eta Mm, besterik gabe, ezagit igual komentatzea... Ba, ezagian, ba, hori, ez, aipatzea baitare entzun ditugula labedi guzkita eta astazekoa, ba, duten saio berezia, bertan, ba, guri entzuten aritu zaitenok, zintzelik irratian, ba, entzungo zenuten, ba, iruña, gaztiz eta bilbon, ba, ba, egindako manifestazioaren berri, eta baitare, ba, herrialde horietan, Afarroa, Araban Bizkaian, ba, berrebak izan duen, ba, jarraipena, aipatu, aipatu ba, poliziak bos, bos lagun atxilotu ditula irunean e, txantrean eta arrotxapean izan du dira, e, istiluak egon direla mm, bertan baitare, eta... Eta, bueno, Nafarroko gobernuak esaten dula, horren irakurtzen ari gela, ba, atxilotutakoa sorti direla, horietako bat bagenekin ja libre gelditu zela, aurreneko bostetakoak, horren ez dakigu. Pentsaten duguen ja, bazkal Orduan eta badatu guztia hauek, ba, ba, pixka ba, forma hartzen joango direla, ikusten dugu baita hemen naiz infon, ba, lakuak esaten dula, euneko emesortziko greba egon dela ba, sektore no esaten dugu, arlo pribatuan, eta euneko gehia publikoan. Beraz, beraiek euneko hogeia esaten bale ima dute, horrek esan nahi du, desente gehiago Doblea izango zela. Bai, Doblea, gutxinez, uh -huh. bai, ze haue badakigu nola kontatzen duten, horrean joan izteko dakigu zeikasi zuten, baina desde luego kontatzen ez, edo esalako gauza kontatzen, beste gauza batzu kontatzen agian bai. Hmm. Obeto dute eta bestela ba hori ba esan ba gure hor informazio mordoska ere daukazuela gure web horrian gelditzen zaigu sartzeko azkeneko komunikatu hau uste dut, begiratzen ari gara orain, baina gure ordenagailua ja itale da bil pixka bat motel, gelditzen zaigu donostiko komunikatua sartze azkenekoa eta gainontzeko audio guztiak ordituzue, eta gero bestela ba, Facebooken, Twitteren ere jun gara sartzen eta gauza bera, bagorra aipatu du dela gutxi naiz.info oarzo hitza ere hor dago, eskualdeko informazio ematen, eta gero beste web horria interesgarria gaurkoan, ba, greba.jakinbadakigu.net, eta hor ere, bai, ba, bueno, euskal herriko, euskal herriko informazio pila. Mhm. Aipatza ere bai atxaldean eskualdeko manifestazioa izango dela zazpiretan, herriko plazatik abiatuta, Ondoren e, musika egongo da bertsolariak eta bueno, komentatu digutenez, ba, bueno, musika eta bertsolariek lagunduta, ba, egongo dira egongo da eh zeitzaldi bat e, banka etikoaren inguruan, gero hitza emango zaie herritarrei, ba, bueno, ba, murrizketak e, jasaten e, ari direnei, e, ba, bueno, ba, ba, mm, aukera emango zaie hitz egiteko ba horren inguruan edo bueno nahi dutena beintzat e, e, modu librean e, esateko aukera eta irunen ere bai e, ba bueno eskualdeko manifestazioa izango dute larratsaldeko e, zazpiretan zabaltza plazatik abiatuta Donostin ere bostetan e, manifestazioa egongo da anoetan ordua ezakigu baina anoetan e, Donostiko e, anoetan eh e, atxaldean ezagutzea e, mai inguru parte hartzaile bat egiteko asmoa daukate ba e, rezeta berria edo edo <laughs> alternativak e, ba, bueno, egungo e, egoerari eta bueno ondoren egongo dala mm, kontzertu bat e, e joko du eta hau izango da Ola eta Plaza neuria eginez gero ba bueno, ferreria zen egingo dute eta hoixe ba bueno, Donostian egongo diren eh, hainbat gauza badakigu Donostiko manifata gero bostetan izango dana horren ondoren ere bai ba, ba musika eta uste egongo dala ez edo hori komentatu dute ja iruitze zait bai bai bai eta esan baitare ba bueno barratsaldean Ba, oen goizean eukidugun bezala arranoak egon diren bezala donostiko manifestazioan, barratxaldean, ba, arratsaldeko zeiak inguru hasiko gara berriro hemen zintzilik irratian gaurko saio bereziarekin jarraitzeko. orain eten bat egingo dugu, ez da, kit ez dugu egin, baina nor bestaldean daudenekin, errepikapena jarriko dugu, kompañeros, bain, utziko dugu goizekoa, oain, bazkaltze izten zaten ontzako, ba, ordu bitatik, zeiak bitarte, do bosta bitarte, eukiko duzue gaurkoaren errepikapena, beraz, ba, etxe iristen ari zaiten okore manifestaziotik edo kaletik, ba, hori entzuteko aukere izango duzue, eta gero zeitatik aurrera, hemen egongo gara baitare, bueno, hemen egongo dira beste batzuk, arratsaldeko ipokoa, segurito katzen zaigu kalera geistea, beste la manifestazio bai, pasatzen dugu, karo, greba guztia pasatzen dugu beste la hemen barruan, eta Esatari izatetik arrano izatera igual pasako ez, gara. Ta arratsaldean hor nonbait izan hor nonbait ibili direna saie ba, hemen egotea, baina hori arratsaldean ba manifestazioen berri emango dizuegu. Hemen zintzelik erratian, horretako manifestaren berri, Eta, eta ez dakit, zerbait gehiago gelditzen zaigun komentatzeko? Bueno, eskerrak ematea, ba, teknikari telefonoekin, arranoei, bizikleta, zoinez, ba, jundiren guztiei, eta, bueno, beraien eh, hitzak e, eskaini dizkigutenei, bai, eta... Ba, ze hemen, ari gara zuta biokitze egiten, baina hemen dikain ja bos lagun ikusten ditugu hor beste aldean, mm -hmm. ba, landez ibili direnak, orduan, ba, mi esker eman dena eta baita ere baditu digun jende guztiari eta ta gure deia jaso dituzten guztiei. Bueno, eta beste gabe ere, pues hartxaldean, kalera. Vale, tuzten dizuegu, es, hogei ba minutu musikilla, tekniko, eta gero ja, es, ordu aurrera, berriro goizekoaren errepikapena. Ale, animo, eta gara badak hartxaldean zeitan azten gara gu, baina zazpita manifestazioa horretako sumardian. ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? Será la vuestra. Será la vuestra. Cris, cris, crisis, cris, cris, crisis. ¿Qué crisis? Será la vuestra. ¿Qué crisis? Nosotros, encantados, pero queremos más. Crisia. Crisia. Crisia. Crisia. Crisia. Murrizketak Ezkontzan Osasun zerbitzutan. Pensioetan, pensioetan, pensioetan, pensioetan Beraien Gobernuak, bankuak erreskatatzen ditu tu, Bankia, tu, bankia, tu, bankia, tu, bankia, tu, bankia, tu, bankia, Guretzat Guretzat Bos mila sortzi tairologeita sortzi Langabetuak Oarzo aldean Beraien txat Mila milioi Euro bankuentzat entzat Dana bankuentzat. entzat Zortzi, kaleratze egunero ego euskal herrian Beraien txat, beraien txat, beraien txat, Egun mila milioi euro dute dirudunek Mancio Florentino Koplovitz Mancio Florentino Koplovitz Guretzat, guretzat, guretzat, guretzat Kamporatzen ari gaituzte Euskal Herritik Maiatzako geita mar Grebara Grebara Denok grebara Maiatzako geita mar Grebara Grebara Danok grebara Grebara Borroka Borroka dezagun, Borroka dezagun. eskubide soziala. Lan duina. Aberastasunaren banaketa. Lanaren banaketaren gati. Bai, bai, posible da. Bai, bai, bai posible, da. Bai, posible da, bai, posible da, bai, posible da, bai, bai, bai, liteke, bai, bai, liteke, bai, bai, liteke, bai, bai, liteke, bai, bai, liteke, bai, bai, liteke, bai, bai, liteke, bai, bai,